Laisvoji banga. Patikima informacija, komentarai, muzika. Naktigonė su Rolandu Paulausku. Labas vakaras visiems. Šį sningantį vakarą kūrėme laužą. Šio vakaro tema pavadinau taip. Gal geriau neklausti, nes dar ims ir atsakys. Yra tame, aišku, jumoro e, dozė šitame pavadinime, bet, bet, suprantat, kartais, kartais gyvenime tai būna, kad geriau neklausti, nes paskui, kai jums pasakys, tai geriau ir negirdėti to atsakymą. Tai šiandieną bus tokių temų, kur Slidokos temos, slidokos tenksiuosi būti nelabai aštrus. O pradžioj, kadangi vyksta balsų skaičiavimas ir bent jau tie žmonės, kurie aktyviai rinko parašus, kurie pasirašė, jiems ir įdomu, aš manau, bus. Todėl mes pakalbinsim poną Zenoną Vainauską, rinkimų komisijos viršininką. Labas vakaras, ponas Vaigauskai. Labas vakaras. Tai sakykit, ar yra jau ką, ką šiandieną pasakyti šį vakarą apie Na, skaičiavimą? Skaičiavimas dar kol kas nėra, jo rezultatai aiškus. E, mes tikimės, kad kur galbūt trečiadienį ir turėsim. Yra dabar šiuo momentu e, bylos e, aprašytos elektroninėse laikmenuose, reiškia, ir e, dalis duomenų perdata gyventojų registro tarnybai ir gauta iš jų atsakymas, kiek, reiškia, piliečių nurodyti parašų rinkimo lapuose įrašai atitinka gyventojų registro duomenys. Tai yra, reiškia, pagal pasą, mes tapatybės kortelės numerį, surandama piliečio pavardė ir patikrinama. Ir kokie rezultatai tokio tikrinimas? Nu, koks nu, procentas? Turiu pasakyti, tas procentą, reiškia, aš procentą mes dar klaidas tikrinam, kad jų nebūtų mūsų, reiškias, e, operatoriai padarė. Iš viso tai turiu pasakyti, kad neblogas procentas, reiškia, to tikrinimo. Neblogas kam? <laughs> Neblogas kam, <laughs> neblogas turbūt iniciatorius. Iniciatorius. Didžioji dalis, reiškia, tų įrašų yra atitinkantis, bet nelygų byla bylai ir tiesa, tas jis dar nepasibaigęs, mes maždaug esam tik iš pusės bylų gavę informaciją kad aš nenorėčiau kokių tai apibendrintų skaičių teikti, bet e, visumoj procentas yra, sakyčiau, neblogas. Ta prasme, kad būdavo, matėme... Tai e, šiai dienai, šiai dienai sakyti, kad e, parašų neužtenka, tikrai negalima. Ar kad užtenka, irgi negalima. Tai Iškės mes dabar kol kas išvados jokios apie parašų skaičių, užtenka ar neužtenka, aš negaliu pasakyti. Galiu tai- pasakyti, kad nu, dar lieka nežinomybė. Nu, suprantama, suprantama. 7 procentai, sakykime, viršaus to, reiškia, tai priklauso labai nuo parašų kokybės, kiek jie yra kokybiški. Nu, mes matom, sakykime, yra bylų, kur tikrai labai mažas na, mūsų žmonės randa kanos netinkamai, bet yra bylų, kur ir nemažai randa ir netgi atskirais lapais randama, kas surašyta. Nu taip, bet kitą kartą būdavo, kad jau iš karto žinoma. Oi ne, tai šitą aš e, jau pasakyčiau taip, būdavo žinoma. Ir pastabų būdavo žymiai daugiau. Reiškia. Jau būdavo aišku, kad procentas bus toks, kad neužteks, o dabar nu, bent jau... Tikrai pasakius, mūsų praktika yra tokia, nuo 3 procentų nu, yra buvę ir tokiu atveju per prezidento rinkimus iki 20 procentų. Na, va, yra, reiškia, o čia mes dabar turime na, 7 procentus ir aš absoliučiai nieko negaliu prognozuoti. Ar e, su organizatoriais bendradarbiaujat? E, tai mes su organizatoriais, aišku, palaikom ryšių, aš suprantu, e, kaip jie stipriai nerimauja, šiandien irgi buvo apsilankę, kiek aš žinau, rytoj irgi, ir mes planuojame turbūt artimiausio metu, gal nuo savaitės vidurio, Tai pradėti jiems sudaryti galimybės, kad jie su visais, reiškia, parašų e, tikrinimo rezultatų susipažintų ir galėtų pareikšti savo pastabas, kad jie dėl kiekvieną įrašą. Supratau. Aš žinau, kad jeigu kartais trūktų ten kažkiek nedaug, tai jūs dar leisit Taip. parinkti parašą. Taip, įstatymas numato, kad jeigu yra nežymus e, trūkumai tarp surinktų parašų. Nežymus tai koks turėtų? Nu, yra, reiškia, tai įstatymė taip ir būtent pasakyta, reiškia, ir jeigu yra tų parašų trūksta iki reikalingo skaičiaus 0,5 procentų. Tai yra labai nedidelis skaičius, mhm. pusantro tūkstančio parašų, tuomet, reiškia, iniciatoriams turėtų būti suteikiama e, sa, dvi savaitės laiko, 15 dienų terminas e, tiem parašams surinkti. Po to tikrinimas vyksta, reiškia, tą pačią tvarką kaip ir iki tol. Kada mes žinosim jau galutinį rezultatą? O įstatymas įpareigoja mūsų komisiją patikrinimą atlikti per 15 dienų mes galvojame kad turėtumėm į tą terminą įtilpti nors darbas tikrai nėra čia lengvas ir tas penkiolika dienų terminas baigėsi e, šeštadienį 14 gruodžio mhm, tai kitą naktigonę kai mes jums skambinsim pirmadienį taip aš manau mes jau turėtumėm tą e, žinoti Tiesa, čia įstatymas gana nu, ir jau tiksliai ir būtų, e, tikimės, kad VRK sprendimas bus priimtas. Aišku, tai ką, šį vakarą turbūt dėkui ir kitą pirmadienį Prašau. mes jums irgi skambinsim. Dėkui, laukiam. Dėkui jums. Dėkui. Taip, o dabar iš karto su reklaminiu bloku atsiskaitysim. Reklama. Tęsime naktigonę. Ir štai dabar, ką aš jums norėčiau papasakoti. Gaila, kad aišku, tai ne televizija. Čia reikėtų rodyti, Bet jūs galit pasižiūrėti, aš jūs tikiuosi suintriguosiu ir jūs galit pasižiūrėti paskui tai, ką aš bandysiu papasakot. E, Herkus Monte yra įdėjęs nuorodą į tam tikrą video medžiagą naktigonės puslapyje laisvosios bangos e, portale, pasižiūrėkit, o aš bandysiu žodžiai šiek tiek pasakyti. Taigi štai, čia prieš kurį laiką viename Argentinos mieste vyko lesbiečių ir feminiščių suvažiavimas. Ten jų susirinko apie 7 tūkstančių ir paskui jos nutarė išeiti į miestą ir užeiti pašėlti truputį vietiniai katalikų katedroje. Taigi štai tos Argentinos išdykėlės Na, čia gal jau išdykėlės ir žodis per švelnus. Jūs kaip pasižiūrėsit, tikiuosi, sutiksit su manim. Čia reiktų kažkokį kitą žodį naudoti. Čia mūsų Egipto išdykėliai dar toli iki jų didvyriškų darbų. Ir štai, e, matydami, kuo gali baigtis vietiniai e, žmonės, vyrai, nutarė katedrą apsaugoti nuo to Tokia, kaip net nežinau, kaip čia jį pavadinti. Ir jie susikibę rankomis apsupo tą katedrą ir stovi, meldžiasi, o juos štai puola šimtai šitų feminiščių, dalis iš jų pusnogės, ir jos tuos vyrus terrorizuoja, puola, dažais visokiausiais ten purškia ir taip toliau. Na, žinot, jeigu nežinotum, kad tai yra dokumentinė medžiaga, tai pagalvotum, kad čia kažkoks fantastinis filmas. Bet tai dėja yra dokumentinė medžiaga ir tai yra šių dienų realybė. Tiesa, dar kol kas ne pas mus, bet iš esmės tas kontekstas, kuriame veikia štai tos Argentinos išdykėlės – Tai yra tas pats, kuriame veikia ir Egipto išdykėlė mūsuose. Čia tik laiko klausimas, kada vienai par kitaip tas ateis ir pas mus. Ir štai dabar mes kalbam su ponė Birute Obelianinė, Vytauto didžiojo universiteto profesorė, santokos ir šeimos studijų centro darbuotoja. Labas vakaras. Labas vakaras. Ar jūs matėt tą video medžiagą iš Argentinos? Oi, nemačiau, bet girdėjau, girdžiu, girdėjau. girdėjau, kad yra Taip, tai yra kažkas, nu, nu, jau už, už bet kokio suvokimo ribų. Net nežinau, ką ir sakyt, bet aš neveltui dabar su jumis kalbu, nes e, rytoj Europos parlamente bus balsuojama už tą vadinamą Estrelos rezoliuciją, kur yra to pačio proceso dalis. Ir kas turėtų mus neraminti šitoj rezoliucijai, ponė Birutė? E, pirmiausia, tai jau tikrai iš tikrųjų ir ta Estrelos, e, Estrelos rezoliucija irgi išeina už sveiko proto ribų, e, nes remiantis lytinės veikatos ir reprodukcinėmis teisėmis bandoma įdėkti į mokyklas privalomai tokį dalyką kaip lytinis švietimas, kuriame iš viso jau nu, sveikų protų yra nesuvokiami dalykai. Tai, tarkim, pagrindinis dalykas tai, kad kaip, kaip, kaip jie aiškina, kad žmogus, žmogus litiškumas yra skirtas tam, kad jisai suvoktų, kas tai yra lytinė būtybė. Ir todėl, kad suvoktų, kas tai yra lytinė būtybė, e, mažas, vaik, mažą vaiką reikia pradėti pa, mokyti pajausti lytinį malonumą. Taip maždaug ir nurodoma amžiais, kada nuo nulis iki keturių metų e, išmokinti jį liesti, kad jisai pradėtų jau jausti, kas tai yra tie, e, tas malonumas, po to reiškia iki devynių metų jau pradėti kalbėti apie kontracepcinės priemonės ir, ir taip toliau, ir taip toliau. E, tai iš tikrųjų, e, ką tas reiškia, kada, kada jau visi, visi, visi tėvai ir, kaip sakyti, sveiko proto žmonės žino, kad e, lytinis potraukis yra normali, norm, normalus dalykas, kuris yra kiekviename žmoguje, tačiau jo pažadinti per anksti tikrai nereikia kad neprisidaryti bereikalingų bėdų, tol kol, kaip, kol nebus subrendusi žmogaus valia, negalima daryti tokių dalykų ir negalima paaugliui rodyti netgi dirginančių vaizdų, tai yra, yra visiškai gana pavojinga. Tuo labiau, kad čia net ne apie paauglius kalba, o ir iš viso apie, apie kūdikius. Apie kūdikius tai, taip sakant, kas už viso šito slypi? Ar iš tikrųjų tai slypi rūpestis vaikų lytinė sveikata ir reprodukcinėmis teisėmis? Ne. Taigi, ar tikrai taip, iš tikrųjų, iš tikrųjų tikrai tai ne, todėl kad... E, Bet ponia Birutė, juk tai mums bus privaloma, jeigu Europos parlamentas nubalsuos? <laughs> Nes juk Europos, Europos įstatymai tai turi viršenybę virš mūsų įstatymų. Nežinau, nesu teisininkė, bet kiek žinau, ne, ne, yra šalis, kurios, kurios, kurios susi, kaip sakyt, e, tokiems dalykams labai gražiai priešinasi, tai, tai. yra to, to pasipriešinimo. Bet iš principo įstatymai yra viršesni Europos Sąjungos. Čia yra jau konstanta, šitai nediskutuotin. Atskirose srityse mes turim šiokią tokią laisvę, bet šiaip jau viršesni. Bet žiūrėkit, ponė Birutė, juk čia yra tik dalis proceso. Visos, sakykime, pataisos susijusių su vaiko teisių apsauga. Taigi irgi tas pats taip visa tai yra ir vaiko teisių dabartinė vaiko teisių ta vadinamoji vienalinė justicija ir tas pats lytinis švietimas kuris yra ne kas kita kaip vartotojo auginimas vartotojo auginimas ir kad žmogus būtų visiškai silpnavalis ir be bejėgis ir kitas dalykas dar vienas tai yra e, smurto ta konvencija dėl smurto prieš moterį. Visa tai yra vieno proceso dalis, kurią aš pasakyčiau nušeiminimu, numoterinimu ir nušeiminimu. Ir viskas tas, vėlgi, kodėl yra toksai baisulingas išpolis prieš šeimą. Bet šiek tiek dar prie vaikų sustokim. Suprantat, juk visi tie pakitimai e, augina vaiką, kuris turi tik teises be pareigų. Tai kas iš to gali išaukti? Tai vi, vi, visas taip specialiai ir daroma. E, jeigu dabar kalbama smurto, net, net pakeitė, kad reiškia emocinis Nu smurtas, taip, tai išplėtė smurto savoką iki begalybės, galima pakišti bet kurią šeimą į, taip, po šitą gali, savo. Taip, taip, tu visiškai normaliai auklėjimo procese esi, esi ir balsą pakėlęs prieš vaiką, jeigu jisai padaręs kažką, nu, esi, yra netinkama ir garsiau pakalbėjęs, ir dabar tai galima sakyti, tai yra smurtas, tu iš viso ne, nieko negali, tai kaip tada tą vaiką auklėti e, šeima yra tampama bejėgė. Apie ką aš šnekau. Tuo labiau, kad dar ir vyro ir moters santykiai taip pat yra keičiami. Kad jau pribaigtis. Ir tas, ir tas padaroma nuo tos pačios masturbacijos, nes kas tai yra lytinis potraukis yra skirtas dviem ir kada vaikas uždaromas savyje, hmm. jisai pats savo tenka, pats, pats savim džiaugiasi, tai jisai nebus orientuotas į kitą tai vėlgi čia yra to paties, kad, kad visiškai suardyti vyro ir moters santykius, kad nesidaugintų gink dievę. Ir aišku, kad visas tas nušeiminimo politika turi vieną pagrindinį tikslą, tai yra depopulacija. Bet dabar šitas pradėjo eiti tokiu stiprumu, kad tiesiog atrodo, kad nu, paskutinioji. Jo man atrodo, kad čia agonija prasideda. Aš tą vadinu, kad tiesiog prieš mus yra vykdomas vertybinis smurtas. Vertybinis smurtas tiesiog eina. Ir čia ne prieš Lietuvą, čia eina, čia eina prieš visą, prieš visą vakarų civilizaciją. Ir Rusijoje tas pats, ir Ukrainoje tas pats. Taip, tai yra, tai yra e, prieš, prie, prieš visus, e, prie, prieš visą, prie, nu, aš tai įsivaizduoju, kad tai yra prieš visą žmoniją. Bet pirmiausia, tai yra tas taikinys yra Europa, todėl kad Europa yra, yra kaip sakyt, kaip lopšys, kai kada, kada žmonės yra daugiausia susipratę. Tai e, sunaikinti tą, tą intelektualinį sluoksnį visiškai. Labiausiai nu, organizuotą vis tiek. Taip, ir labiausiai organizuotą, ten jau paskui jau kaip nors tai e, iš tikrųjų šitos e, pro program programos yra rašytos ir tas programas galima susirast laisvai internete kur kur konkrečiai parašyta punktais kaip ką reikia daryti kai yra veiksmų programa tai jinai tiktai baigsis tik keturioliktais metais dvidešimčiai metų į priekį numatyta ir kad tos per tuos dvidešimčia metų ne negimtų žemėje septyni šimtai dvidešim milijonų žmonių tai įvardintas ir skaičius ir ką reikia mhm. padaryti Kitaip sakant, tai yra aiškiai organizuotas dalykas ir gerai organizuotas. Taip, aiškiai organizuotas ir gerai organizuotas dalykas. Iki tokių dalykų, kad aiškinant, kada jokių būdų negalima uždrausti aborto, nes abortas tai yra vienas iš pagrindinių dalykų, kada, kad, kad su, su, suteikia galimybę mažinti mažinti populiaciją. Taip pat yra taip netgi aiškiai labai parašyta, kad reikia berniukus išmokinti, kad jie gerbtų merginos tai pasirinkimo teisę, E, planuoti pačiai savo e, e, vaisingumą, reiškia. Jeigu jinai nori gimdyti, tai vyras automatiškai tėvas, jeigu nenori, jis netėvas, jo balsas į dangų neina. Tai kaip, iš, kaip išauklėti berniuką atsakingų, tai čia ne, ne. Nu, protų nesusiveda. Ir už to yra didelis piniginis užnuguris, irgi akivaizdu, matant, matant tai užmojus. Tai abejonės. Visos tos organizacijos, kurios dėgia tą lytinį švietimą į mokyklas ir stovi už to ir ir ar tai jaunimui palankios paslaugos pavadinta bus, ar tai bus pavadinta... E, gražiais vardais pavadinta. Ar tai dar e, net sveikatos ūkdymas eina, vis, tai viskuom prisidengia. Visos šitos organizacijos yra pasaulyje žinomos kaip rinkodaros, prezervatyvų rinkodaros organizacija. O kur centras viso šito, sakykit? Kur... Amerikoje. Amerikoje. Taip, planuota tėvystė, planuotos tėvystės organizacija yra... Iš ten, iš ten eina visi šitie sumanimai. Taip, taip. Europoje, Europoje koordinuoja daugiausia, tai čia Švedijos, Mhm. Bet jos visos yra, nu, nepaprastai gerai susiklausantis, yra bendri. Filialai, filialai valstybių, taip? Taip, tai filialai valstybių labai daug turi, e, labai daug turi savo narių jungtinėse tautose, ir tiesiog diktuoja visą šitą paradą. Tai va, suplanuota tėvystė yra viena iš keturių, ketvirta pagal dydį rezervatyvų rinkodarinė organizacija. Nu, ko siekia, jūs jau pasakėt. Taip, čia, čia visiškai aišku. Ir, ir, ir, ir pelnai iš to taip pat yra dideli, bet ne tik tai tie pelnai, bet... Pelnai čia yra šalu... Aš manau, taip. kad čia šalutinis produktas pelnai. Pagrindinis taip, tikslas pagrindinis, depopulacija. Taip, pagrindinis tikslas depopulacija. Ir jų e, labai paprastas dalykas tiesiog reikia paklausti bet ko bet tų kurie taip į mokyklas tą lytinį švietimą jau neva tai mūsų vaikus išgelbės nuo lytiškai plintančių ligų, nuo, nuo AIDS, nuo, nuo, nuo, nuo paauglių neštumų, nieko panašaus. Tai viską visą yra, yra, yra pakankamai reprezentatyvių mokslinio tyrimų įrodančių, kad tikrai nemažina nei neštumų paauglių skaičiaus, nei lytiškai plintančių lygų. Bet lytinis švietimas to ir nesiekia. Supratau, o ką daryti, sakykit, nes juk mes matom, kad šitų naujųjų kryžiuočių pilna ir Lietuvoje su dideliais pinigais ir lietuvių tarpė jų taip pat yra, kaip ir visada buvo. Tai, pirmiausia, Kryžiuočiai visada atsiranda taip aš pirmiausia sakyčiau reikia pažinti savo priešą todėl kad jie visada naudoja vieną ginklą o kaip berdiajevas sakė man labai patinka jo pranašiški žodžiai pirmoji barbarija nugalėjo jėga ateina antroji barbarija kuri civilizaciją nugalės melu Taip, melus saldžiais žodžiais, gražiais taip, taip, veidais. Ideologija yra pagrįsta visiškai melu, visiškai. Ir pirmiausia, jie bando e, diskusijose, jie, jie, jie nekelia klausimo, ne, ne, ne, ne, ne tame lygmenį probleminiam, jie visada muša per asmenį. Jie taip pat tave sudirbs, išvadins, kad tu čia plokščio žemės e, Taip, taip. Teoretikas. Runkelis, samokslo teorijų e, šalininkas, e, atsilikėlis ir panašiai. Ir, ir jie užsidengia tokiais gražiais dalykais - vaikų sveikata, Taip, e, dėl smurta, e, kova su smurtu prieš moterį, moters teisės, vaiko teisės. Taip, ir naivų žmonės pasiduoda ir pas mus taip pat yra pilna naivių žmonių, kurie užkimba ant šitos meškerės. Taip, todėl, kad nu, tai yra tarsi, kada sako, mums reprodukcinė sveikata, sveikata, tai savyje yra geras žodis. Nu, taip. O ką reiškia reprodukcinė? ką jisai savies lepia. Tai vat vis, už visų šitų dalykų tai yra toksai nu su suplaka tuos nu kaip pasakyčiau dieviškai velniška tai yra du visiškai nesuderinamus dalykus tai vat jų melas tuo ir pagrįstas jeigu aš pasakyčiau kad jeigu aš pasakyčiau ponia birutė kad vyksta karas jis vyksta kiekvieną dieną tylomis vyksta karas prieš mus prieš mūsų vertybės vertybinis smurtas be jo, tai nebus perdėta turbūt Ne, čia visiškai neperdėta ir nei kiek. Nes e, dar prieš 500 metų prieš Kristų e, Kinijos tai vienas iš didžiausių karveidžių yra pasakęs, kad e, geriausias karas, kuris vyksta be kraujo. Tai. Yra karas, kuris vyksta šalyje, sunaikinant... Ir kurio nepastebi didelė dalis žmonių, prieš kuriuos Taip. tas karas vykdomas. Taip, kuris naikina būtent nukreiptas prieš vertybės. Tai šitas jau žinomas senai senai. Tai va čia yra naudojamos, nieko naujo čia netrasta, naudojamos senos taktikos. Tik tai, tik tai nu, visą tai pirmiausia tai reikia atpažinti kaip kaip bet kokioj ligoj diagnozuoti kur ir mes ir mes čia sakau visiem kurie mus klauso šį vakarą mes čia Lietuvos gyventojai ne vieni šitoj kovoj Ne, tikrai ne vieni, todėl kad, e, todėl kad žmonės susitelkia. Žmonės susitelkia ir aš nu, kažkaip tikiu, kad yra tas sveikas protas. Ne. Yra sveikas protas, kuris, e, kur, kur, kur, kurie vis dėlto mato, aišku, reikia identifikuoti, kas balsuoja tokiom nes, už tokias nesąmonės kaip Estrelos projektas Euro, Europos Sąjungoje. Tokiem žmonėm, kurie turi nesveiką protą, tikrai nevalia parlamente, jo labiau tenais Europiniam parlamente. Taigi e, atsirinkti reikia. Kaip, gali, kaip galima rinkti žmogų turintį nesveiką protą? Na, taip, dėja. Dažniausiai taip mes ir elgiamės. Bet aš sakydamas, kad mes ne vieni, aš noriu įkvėp, įkvėpti e, vilties mūsų žmonėms, nes gali žmogus galvot, nu ką mes čia vieni padarysim. Tai aš sakau, kad mes ne vieni, nes Prancūzijoje milijoną žmonių į gatves vasarą išėjo. Taip, reikia, reikia, reikia, reikia mūsų Kruatija yra mažesnė vos ne už Lietuvą. Nu, 4,4 milijonų. Jo, taip, taip nu, truputėlį, panaši. gal truputėlį panaši. Tai, e, tačiau kada referendumas paskelbė, kad šeima tai yra ir vienos vyros, ir vieno vyro, ir vienos moters santoka, jie surinko 300 balsų, tada pakeitė iki 500 tūkstančių e, balsų e, parlamentas taip pat. Žmonės surinko per savaitę 750 balsų ir, ir, ir, ir vis dėlto referendumas laimėjo. Tai yra nu, tokie dalykai įkvepiantys pavyzdžiai, ka, ka, kas yra Vengrijoje. Tai vėlgi galbūt Vengrija turėjo tokį, nu, patirtį istorinę, karingąją, jie šitiek laiko gynėsi nuo turkų, bet mes šitiek laiko gynėmės nuo kryžiuočių. Taip, ir, aš, ir, ir turėkime omeny, kad naujieji kryžiuočiai vaikšto šalia mūsų šiandieną. Taip, taip, apsivilkę vilkai. Gražiais kostiumais su šlipsais ir taip ir ir mums aiškina kokie mes esam netolerantiški kokie mes esam homofobai e, tai yra tai yra tik kalba arba arba toks dalykas pavyzdžiui kaip reprodukcinės teisės tai yra niekas kitas tik politinė retorika nu nėra tokių teisių tai jie nesudaro teisės objekto bet tai bet tai bet tai vat iš karto teškia ir žmogų nutildo nu, nu žmogus galvoja nu gal yra tai, suprantama suprantama aš kalbėsiu dar šį vakarą apie tuos žmones šiek tiek dėkui jums ponia birute Mes kalbėjome su Birutė Obelianinė, Vytauto didžiojo universiteto profesorė, santokos ir šeimos studijų centro darbuotoja. Naktigonė su Rolandu Paulausku. Labas vakaras, klausom jūsų. Labas vakaras. Rytoj laukia svarbus balsavimas Europos parlamente dėl Estrelos rezoliucijos. Taip, jūs kas, ryta, ir, ryta iš kur? A, kaip sakot? Iš kur ryta, iš kur? Aš iš Vilniaus. Iš Vilniaus. Taip, ir būtent tėvų organizacijos viskupai parašė kreipimąsi europarlamentarams visiems nariams ir gavo atsakymą, kurį norėčiau trumpai perskaityti. Perskaitykite. Rašo Europos parlamento viceprezidentas. Thank you very much for your encouraging letter containing your proposition with regards to the Estrella report. I am strongly convinced that this issue does not belong to the competency of European Union. I intend, particularly because of the significance of the subject, to consider your recommendation. I will do my best to change the wrong direction of the report. Taip kad mes esam tikrai Ir Jūs išverskit, bet, išverskit, išverskit. Taip, e, žodžiu, Europos parlamento viceprezidentas rašo, kad jisai dėkoja už būtent tą kreipimąsi, kurį išplatino šiandien Lietuvos tėvai. Ir jisai rašo, kad aš esu tvirtai įsitikinęs, kad šie būtent e, nagrinėjami dalykai, tai būtent abortai, e, lytinis švietimas, būtent ankstyvas vaikų, nepriklauso ES kompetencijai. Ir aš sieksiu būtent dėl tų visų dalykų svarbos e, atsižvelgti į jūsų laišką ir padarysiu viską, ką galiu, kad pakeiščiau būtent tos visos rezoliucijos e, tiesiog blogą kryptį. Pasakykit to žmogaus pavardę, kad mes žinotume. Um, tai yra e, Europos parlamento viceprezidentas, nemokėsiu galbūt tiksliai ištarti, Las, Lašlo Surjan. Sprendžiant iš vardo vengras. Turbūt taip. Po to gautas irgi iš estų yra laiškas ir jie rašo, We need to join forces to defend the fundamental European moral and ethic values, which cannot be changed by will. Tai reiškia, jeigu taip trumpai, kad mes turime suremti pečius ir kovoti <clears throat> už pagrindinės moralinės, etinės vertybės. Už savo vertybės, už savo taip, vertybės. mes turim kovoti už savo vertybės, kurios negali būti tiesiog taip lengvai pakeistos. Sunku patikėti daugumai žmonių, tai, kad, kad, kad norima... Suprantat, tie sumanimai yra antiek nerealūs, kad žmonės netiki dar, net girdėdami savo ausimis. Na, aš manau, kad Lietuvos žmonės yra išsaugoję tikrai tas... Ne, išsaugoję tai taip, bet jie, jie net netiki, kad gali kas nors kėsintis į tokias vertybės. Na, mes nebūkim naivus. Tai pasaulyje visada egzistavo ir egzistuos ir gerosios jėgos, tai ir gerosios jėgos, ir ta kova yra amžina. Be abejo, be abejo. Gerai, dėkui Jums už labai svarbų papildymą. Dėkui. Ačiū. Viso. O mes tęsim laidą, kurią aš pavadinau, gal geriau neklauskim, nes dar ims ir atsakys. Laida yra parengta pagal Jūsų komentarus ir štai pradėkim tuos komentarus šiek tiek skaityti. Artūras rašo. Ne visi žmonės yra aktyvūs, kurie pabuvojo užsienyje. Aš nelakščiau po pasaulį ir vis tiek esu visumeniškas. Neįžeidinėkite. Citatos pabaiga. Čia Artūras turi omenyje vieną iš buvusių naktigonių, kur aš kalbinau aktyvius mūsų žmonės e, buvusius užsieniuose. Ir gal jums susidarė neteisingas įspūdis, kad aš kažkaip juos iškeliu ar prioritetą suteikiu. Jeigu jų, aš jūs įžeidžiau, Artūrai, tai aš nuo širdžiai atsiprašau, aš tikrai šito nenorėjau. Aš tiesiog norėjau pasakyti, kad galbūt atsirado toks reiškinys, kad žmonės, kurie pasiblaškė po pasaulį, jie pasidarė aktyvus greičiau, negu būtų tapę tokiais, jeigu neturėtų tos patirties. Bet tai toli gražu nėra taip, kad, kad būtinai reikia lakstyti, kad suprasti, kas darosi pasaulyje. O šiaip jau, aš daugiau pasakysiu, kad e, tas mūsų dabar dviejų tokių tautų buvimas vienos čia, o kitos įvairiose pasaulio šalyse iškelia labai daug papildomų problemų, nes dalis mūsų tautos dabar sėdi ant dviejų kėdžių. Ir iš esmės jie nori gauti naudos ir čia, ir ten. Sakykime, gydosi jie čia, gyvena ten – Mokėsi čia, savo jėgas atiduoda ten, nori dvigubos pilietybės. Ir šiaip jau mes jų gailime labiau negu čia gyvenančių. Ir čia yra labai daug aptartinų klausimų iš tikrųjų. Taip kad jums, jeigu ir susidarė įspūdis, tai tikrai aš to nesiekiau. O mes kada nors ateityje, <coughs> atsiprašau, pakalbėsime apie šitą problemą, apie dvigubos pilietybės problemą, apskritai apie tą santykį tarp čia esančių, čia gyvenančių ir tų, kurie išvažiuoja, grįžta, vėl išvažiuoja, grįžta, atsisako pilietybės, priima pilietybę ir panašiai. Čia yra labai daug apie ką pašnekėti. Dabar kitas komentaras. Žmogus pasirašęs, žmonės bijo grįžti. Jis kaltina mane, kad aš noriu uždėti rožinių sakinių žmonėm, nes vienoje iš laidų pasakiau, kad nėra taip blogai, kaip daugelis įsivaizduoja toj mūsų Lietuvoje. Na ir aš jau ko ko, bet jau rožinių akinių uždėti, tai jau turbūt paskutinis, kuris galėtų būti apkaltintas šituo. Bet iš kitos pusės, nu ar tikrai jau taip yra blogai toj Lietuvoje, kaip mes kartais įsivaizduojam? Na pavyzdžiui, Vat ką aš turiu omeny? Juk žiūrėkit, važiuoju, korupcija. Mes esame įpratę galvoti, kad čia Lietuvoje kyšiai ir taip toliau. Bet, mėlyje mano, korupcija vakarų šalyse yra didesnė, rafinotesnė. Ten yra tokių formų korupcijos, kurios Lietuvoje apskritai nėra dar. Pavyzdžiui, insiderių korupcija, kada žmonės žino, kaip e, kis akcijų kaina ir arba parduoda, arba perka akcijas – o spausdinami pinigai, kurie neiškiais būdais vaikšto paskui po bankus. Ir galybė kitų dalykų. Galų galia jūs, nagi, jūs tie, kur gyvenat vakarų šalyse, tai jūs skaitot gal jų laikrašius. Tai ką jūs norit man pasakyti, kad jų laikrašiai rašo ką nors kito negu mūsų laikrašiai. Taigi ten lygiai tas pats. Korupcija, nusikaltimai ir panašus dalykai. Viskas tas pats sakykime, Prancūzijos, vat, e, beveik visi prezidentai tik baigė savo prezidentavimą ir jiems bylos yra keliamas už korupciją. Sarkozy vyriausybė beveik visiems ministram ten iškeltos buvo bylos, jie iš firmos L'Oreal ėmė tiesiog atvirai kyšius ir panašiai. Toliau, sakykime, moteris. Kur veža moteris? Ar iš ten į Lietuvą, ar iš Lietuvos ir kitų rytų Europos valstybių į tas šalis. Narkotikai, o imigrantų kvartalai. O galų galė tas faktas, kad e, savo metu, kai dar mes negalėjom legaliai važiuoti į Europos šalis dirbti, tik į galybę rytų europiečių tenais dirba nelegaliai. O paskui man kas nors aiškina, kad ten yra labai jau teisėsauga tokia teisinga ir, ir tvarkinga. O tai kokiu, kokiu būdu Milijonai nelegalų ten dirbo ir dabar dirba. Kaip ten nelegalūs imigrantai gyvena. Toliau, sakykime, dar aš vardinu tiesiog faktus. Pavyzdžiui, nekilnojimo turto sa savininkai. Tai lietuviai pirmauja Europai pagal nekilnojimo turto nuosavybės skaičių. Mes esame vieni iš pirmųjų Europai e, turinčių savo nuosavybę nekilnojimo turto. Pavyzdžiui, Vokietijoje tai kažkur apie 50 procentų tik žmonių turi savo turtą. Taip sakant, ne, aš jokių būdų nesakau, kad čia pas mus rojus, bet ir nėra taip baisiai, kaip kartais jūs įsivaizduojat. Aš tik tą norėjau pasakyti. Reikia objektyviau žiūrėti į save ir į pasaulį. Ir kits klausimas, su kuo mes lyginamės? Kada jau taip, ta, tokį baisų vaizdelį paskui matom. Ką, su Pietų Amerika? Su Azija, su Afrikos šalimis? Nu ne? Mes negyvenam tikrai kažkams ypatingai blogiau, o dažnai net ir gerokai geriau negu daugelis Azijos šalių, Afrikos, Pietų Amerikos. O Europos šalys, sakykime, Italija, ypatingai pietinio, o Ispanija dabar su 60 procentų bedarbių, o Portugalija, o Graikija, o Rumunija, o Bulgarija, o Latvija, o Estija ta pati. Čia kažkas, e, kartais mes mėgstam, suprantat, šnekėti, kad Estai gyvena už mus gerokai geriau. Nevelnio, tai yra mitas. Jie šiek tiek daugiau uždirba, pensijos šiek tiek didesnė, vis ten ir kainos didesnė. O be to tas skirtumas tai nėra toks jau katastrofiškas ir su to pačia Lenkija lyginant. Taip kad, e, kai aš sakau, kad nėra Lietuvo jau taip blogai, tai aš tik noriu pasakyti, kad iš tikrųjų nėra taip blogai, kaip kartais mes patys save norim įtikinti. Vat ir tiek. Toliau žmo, žmonės bijo grįžti. Čia Jonikas toks. Jis rašo ir kitą dar priekaištą man. Aš pasakiau, kad Lietuvoje laisvės daugiau nei vakaruose. Na ir jis sako, kad čia rožiniai akiniai. Ir vėl drįščiau, drįščiau ginčytis. Na žiūrėkit. Politkorektiškumas, kuris jau vakaruose klesti. Lietuvoje dar nėra tokio laipsnių. Tolerancija, kuri veda į pražutį vakarų Europą ir kurie atveda vat, prie tokių reiškinių, kaip Argentinos šitų pašėlusių moteriškių žygdarbį. Tai čia yra va tos tolerancijos rezultatas. Toliau, pinigai. Nu, jūsgi žinot, kad e, Lietuvoje, pavyzdžiui, grinais pinigais atsiskaityti dar yra didesnės galimybės. Tenais jūs esat žymiai labiau suvaržyti, žymiai labiau kontroliuojami. Jeigu apskritai atsiskaitimus, grinų pinigų srautus. Kameros, kurios stebi kiekvieną, kiekvienam žingsnį. Sėklos. Apskritai sėklos aš turiu menį apskritai va, tą galimybę auginti ant savo darželius ir taip toliau. Visa tai, aišku, pas mus jau irgi ateina, bet mastai dar yra netokie. Ta pati juvenalinė justicija, kuri pas mus dar tik kelias kinas, o ten jau siaučia. Arba va, toks iš kitos visai operos. Pavyzdžiui, Provansas, Prancūzijos kada važiuoji to Provansu, tokios gražios spalvos ir taip gražu, o paskui paskaitai ir sužinai, kad ten yra griežčiausiai reglamentuojamos ir spalvos, ir užstatymo visokiausi procentai, ir kas tik ten nėra reglamentuojama, kad turistui būtų gražu pažiūrėti. Ir apskritai, pavyzdžiui, kultūros paveldas ten yra, pas mus jau yra su juo sudėtinga, ten yra dar sudėtingiau daugelie šalių. Vėlgi, žiūrint kokioj šalyje. Ir apskritai taisyklių, pavyzdžiui, Vokietijoje taisyklių yra žymiai daugiau. Aš nesakau, kitos galbūt jos ir reikalingos, mums jų ir trūksta. Taisyklių tvarkos trūksta. Bet šiaip jau laisvės, va tokios laukinės tam tikrą prasme laisvės, Lietuvoje dar yra daugiau negu toj klasikiniai Europoje. Pavyzdžiui, jeigu tokia Šveicarija lygintis – tai ten viskas taip suspausta, taip ten, kaip jautiesi kaip operetė, kaip scenoje operetė, suprantate. Viskas labai gražiai padažyta, sutvarkyta, bet kai aš įsivaizduoju save ten grojantį naktį fortepinų, tenai dėtų ant viso šito e, tose slėniuose. Nu, vienu žodžiu. Kol kas, aš manau, laisvės Lietuvoje yra daugiau negu daugelį tų klasikinių, tų tokių tvarkingų vakarų Europos šalių. Toliau tas pats e, žmonės bijo grįžti rašo dar tokį dalyką, kad ten, tai yra Lietuvoj, būdamas darbininku, jautiesi vergu, o tas, kas e, yra darbdavys, jaučiasi vergvaldžiu. Nu, aš nemanau, kad e, vakaruose yra kitaip. Pirmiausia, jūs su darbdaviu retai susidurėt, nes privataus kapitalo sąlygomis akcininkas toli gražu ne visada yra ten padirbantis žmogus. Akcininkai, jūs tų akcininkų, tikrųjų savininkų, tikrųjų darbdavių jūs galite nematyti iš vis niekada. Jūs susidurėt su tokiais pačiais samdomais menedžeriais, vadovais įmonių, tai ir jie tokie pat samdomis ar čia, ar ten. Aš nekalbu apie smulkės įmonės ten kur nors kirpiklėlį. Be abejo, visko pasitaiko, aš neskau, kad to nėra. Bet žinot, iš kur kyla tas jausmas, vat, tas, jis yra iš tikrųjų – jis yra pas mūsų žmonėse. Dėl to, kad viskas yra labai arti, pakitimai atsitiko labai greitai ir dažnai tame pačiame kieme gyvenę futbolą spardė du draugai, staiga vienas tampa darbdaviu, o kitas darbininku. Ir va tada yra baisus diskomfortas. O vakaruose tos savotiškai tie sluoksniai jau senai yra atsiskyrę ir jie nebesusiduria taip ryškiai. O mes, kadangi dar visi šviežiai va čia, ir kyla daug tokių nesusipratimų štai va, iš, iš šito, iš šito, kad viskas arti, greitai ir tame pačiame penkiaukščiame name daugiabutyje gali šiandieną gyventi e, žmogus, kuris, kuriam niekas nepasikeitė ir kuris šiandieną jau ten yra milijonierius, jie dar visi gali gyventi kartu. Ir tas sukelia papildomų problemų. Vakaruose, kadangi tai jau yra sena istorija, šitų problemų dalis yra išnykę. Ir dėl to daugam atkyla šitas jausmas, kad mūsų darbdaviai pasipūtė ir kad aš jaučiuosi vergu. Nors be abejo yra ir tokių, aš nesakau, bet tokių yra visur. Labas vakaras. Labas vakaras. Klausom jūsų. Vardas Kamina, iš... Vidas, Vidas iš Panevežio. Taip. Taip, dabar klausausi jūsų ir tikrai vat, m, pilnai noriu jums pritart. Vat, dabar kalbėjot vat, apie, kad iš tikrųjų sako, vat, kai parašė komentarą, ar ne, kad Lietuvoje čia vergai. Taip. Iš tikrųjų, ten taip pat žmonės dirba ir daug valandų dirba. Ir, ir kaip sako, tą, tą patį galima pasakyti. Dar vienas dalykas e, apie tą toleranciją, ar ne? Taip. Ar dar šiek tiek apie tos darbus. E, pas mus žmonės dar drįsta išeiti iš darbo laikų, arba Taip. net ir anksčiau, o ten kiekvienas tengiasi nebūti pirmas dažnai. Vat būtent. Nes reikia išlaikyti darbo vietą, o gali paskui pažiūrėti kreivai menedžeris. Taip, ir apie tą toleranciją dar. Taip. E, kaip sakot, vat, o tolerancija, būkim tolerantiški ar ne? Jo, tai būkim visiems tolerantiški, tegul e, vat, vaikus augina ten tą patį lytis, tai kur mes nueisim? Ir iš tikrųjų, vat, kaip sako, jau ateina vis, visą tai ir pas mus. Ateina ir, ir ateis. Taip. Tai manau, vyksta karas, vyksta tylus karas, nematomas, tai, čia pastovus. Čia tik viskas lėčiau ateina, bet tai. ateina. Nes mes savotiškai pasirodo turėjom didesnį imunitetą ir jie turėjo laukti. Atkreipkite dėmesį, kad visos va, šitos e, vertybių kaitos prieš 10-15 metų būtų net nedrysę mums siūlyti dar. Taip. Mes būtume pasijuokę iš tų, kurie būtų tai siūlę. Bet jau mes šiek tiek esam, taip sakant, prijaukinti. Išaugo jau karta, kuri jau yra dar labiau prijaukinta. Ir jau nutarė, kad galima ir čia tą daryti. Taip, patruputį, patruputį, taip. aš sakau, ir taip. Ir, o dėl tų atsiskaitimų irgi jau tai vis, visur tas pats irgi jau ateina patruputį. Ateina, taip, ateina. Taip, taip. Bet jūs sutinkat, kad dar kol kas Lietuvoje va, tokios visokeriopos laisvės, tegu kartais ir netvarkingos, jos yra daugiau. Mm, taip, ir dar noriu pasakyti, kad Uh, pamečiau mintį dabar net. Gal kas suras, taip gražins. Gražinkit mintį Vido pamestą. <laughs> Va, bet iš tikrųjų sakau, kad, ai, man norėjau pasakyti teisingai, kad e, kaip sakė čia, kad, e, kad nero, ta prasme nerojus, aš nesakau, kad čia rojus, bet... Kalbos nėra. Bet, bet visur to rojaus nėra. Visur Apie nebus, ką ir šneka? Kaip sakoma, ne, neauksų žyba visur. Aš taip, taip manau. Gerai. Dėkui Jums. Dėkui Jums. Dėkui. Dėkui. Tęsiam komentarų skaitimą. Štai ką parašė Artis. O koks pasaulis turėtų būti, klausė. Sako, Europos Sąjunga tam ir sukurta, kad Prancūzija prižiūrėtų Vokietiją. Bet kuris variantas kažkam naudingas, kažkam blogybė. Citatos pabaiga. Na, iš tikrųjų, yra tokia versija, kad E, susivienijo tos valstybės, kad daugiau nebebūtų karų ir kad Vokietija negalėtų vėl reikštis. Beje, kai Vokietijos susivienijimas vyko griuvus Tarybų sąjungai, tai sakykime, tuo metu Anglijos premjerė Margareta Thatcher atvirai priešinosi šitam. Atvirai ir jinai to net neslėpė. Aš esu matęs ne vienam dokumentiniam filme, jinai net neslėpė šito. Nei prancūzai, nei anglai nebuvo suinteresuoti Vokietijos susivienimu. Bet jis atsitiko. Bet čia artis yra teisus štai kur, kad, sakykime, ta Europos Sąjunga, nu kaip ten bebūtų, bet pirmą kartą turbūt šitokį ilgą laikotarpį nėra karo Europos Sąjungoje. Tarp Europos Sąjungos valstybių, jeigu neskaitysim Jugoslavijos, bet Jugoslavija kaip čia, nu jie ir nelaiko jos Europos Sąjunga. Bet jų, jų tarpusavio, šiaip tai jiegi pjaudavosi tie prancūzai su, su vokiečiais ten, be perstoje pjaudavosi. Kas keliasdešimt metų jie visą laiką kariaudavo. Na ir yra sakoma, kad štai tai yra va tos sąjungos e, pasiekmė ir va tas pliusas. Na gal ir taip, bet yra ir kita, kita atsakymo versija, kad šiandieną, kada yra atominis ginklas, tai to šalis, kurio, kurios juo disponuoja, savaime jau vieną kitą na, kaip sulaiko. O šiuo atveju tiek Prancūzija, tiek Anglija turi tą atominį ginklą. Tai sunku pasakyti, kas čia labiau sulaiko, ar Europos Sąjunga, ar, ar tas ginklo turėjimas atominio. Bet, kaip ten bebūtų, karo nėra, bet žiūrėkit. Tai gal dar būtų galima ir svarstyti tą Europos Sąjungos projekto buvimą. Bet jūs man pasakykit, nu o kam tada šitame projekte reikalingi va tie imigrantų srautai? Ir kai Van Rompėjus pasako, kad jie ir toliau bus – Ir kai mes puikiai matom, kad tų imigrantų srautų pagalba yra greunamos visuomenės, šiuo atveju pas mus dar to nesijaučia, bet vakarų Europoje tai jos yra nu akivaizdžiai greunamos. Kam jūs, kam šito reikia? Kam reikalinga va ta pati Estrelos rezoliucija ir panašus dalykai, jūs man pasakykite? Kam reikalingas gali, gamybos iškelimas? Kam reikėjo iškelt gamybą į, į Aziją? Vaikantis e, viršpelnių. Kam reikės spausdinti pinigus, nieko nepadengtus, ir dalinti kairę ir dešinę, ir gyventi ne pagal kišenę paskui iš tų skolintų spausdintų pinigų. Suprantat, ir šiaip jau, jeigu mes bandytume gyventi kažkaip ramiai, bandytume susitarti, va tiek daug tautų, ir tai problemų būtų aibės. Jų visada buvo ir visada bus. Bet kažkodėl va šitie projektų autoriai dar patys didina problemų skaičių. Šitų visų imigrantų pagalba, tų visų estrelos rezoliučių ir panašių, panašių e, reikalų prasme. Aš va šito negaliu suprasti. Ir tada natūralu žmonės ima priešintis. Ir priešintis ne tik Lietuvoje. O dar sėki pabrėžiau, atsakant Aršiui dėl tos Europos Sąjungos, kad, pavyzdžiui, tokia, nu, nebejotina teigiamybė, keliavimas, keliavimas, be sienų, pagėdautina ir be vizų, be, be ten pasų tikrinimų. Tai šitą galimybę suteikia Šengeno sutartis, o ne Europos Sąjungos sutartis. Šengeno sutartis ir galima priklausyti Šengeno sutartį, nepriklausyti Europos sutarčiai ir atvirkščiai. Taigi štai tokia dalis pirma. Klausom šį vakarą mes stinga geriausias jo dainas mano ausiai. Naktigonė su Rolandu Paulausku. Šio vakaro laida vadinasi Gal geriau neklauskim, nes dar ims ir atsakys, o šitos dalies pavadinimas Inteligento spindesys ir skurdas. Štai ką rašo Dovilė iš Müncheno. Mano patirtis sako, kad savastis emigracijoje ilgainiui nusitrina. Ir savoje šalyje viskas pradeda atrodyti keista. Citatos pabaiga. Be abejo, be abejo. Yra žinoma net ir statistika. Esu girdėjęs pas Lenkus vieną kartą, kad e, jeigu žmonės trejata penketą metų pragyvena išeivijoje, tai apie 80 procentų jų nebegrįžta. Suprantama jau, susirandi darbą, vaikai, mokyk, viskas yra suprantama. Beje, čia atsakymas kažkokiam iš kritikų, kuris sakė, kad a, ištikima klausytoja pasirašęs, kad aš kaip aš čia dabar šneku, kad dauguma negrįžta, nes jiem gėda grįžti, nes jie tai nieko gero nelami. Čia ne aš sakau, čia yra tie patys Lenkų tyrimai. Tie patys Lenkų tyrimai nustatė, kad didžioji dauguma tų, kuriem nepasisekė, negrįžta Nu, jie taip pat sakė, tie tyramieji, čia, čia ne mano yra. Ne mano čia yra mintis ir sugalvojimai. Bet štai Doviliai atsako paukštis komentatorius. Jis primena lietuviško maisto parduotuvės, knygynus, mokyklėlės, įvairias organizacijas. Vadinasi, ta savastis reikalauja, reikalauja išraiškos savo. Bet aš ne dėl šito Dovilės komentaro – apskritai va, tą antrą dalį tokią darau. Štai yra kitas Dovilės sakinys. Dovilė iš Miuncheno štai ką rašo. Sunkiausiai savasties atsisako juodžiausius darbus dirbantis žemiausio intelekto žmonės. Štai jie sunkiausiai atsisako savo savasties, kaip jie atrodo tie žemiausio intelekto ir juodžiausius darbus dirbantis. Herkus Montė su ją polemizuoja, galit paskaityti komentaruose, o štai banga atsako tokį sakiniu, Dovilė iš Müncheno. Tai nejaugi intelektas ir pinigai suvalgo jų širdis. Citatos pabaiga. Ir štai, čia dabar aš ir papasakosiu jums porą realių istorijų, kurios atsitiko, oi, prieš daugelį metų, dar turbūt Brežnevas buvo gyvas. Štai mes švenčiam vieną kartą Hanos gimtadienį, ponios Hanos gimtadienį visada būdavo švenčiami su gausybė svečių. Ta šventė vykdavo Kaune, Vilijampoliai, vykdavo kartais net ir ne vieną dieną. Ir ten atvykdavo daug žmonių iš Vilniaus. Mūsų bendramžių, jaunų žmonių tuo metu – Ir štai vieną rytą, o, o gimtadienis yra, visi sužinos Hanos gimtadienį, gegužės 9 diena, mes išeinam pasivaikščiat po Viljampolę su dalimi Vilniečių, o kauniečiai toj Viljampolėj, nu, žemelė jau tenais ru, rutulioja, ruošiasi gėlę sodinti, nes žmonės tuo metu labai gerą biznį darydavo iš gėlių auginimo. Ir apskritai kauniečiai – Legaliai augindavo gėlės, nelegaliai visokias, nutrės, lapes, kailinius siūdavo. Vienu žodžiu, žmonės dirbo. Na ir tą tokį saulėtą gražų rytmetį, jie visi dirba triūsę. Ir štai mes einam su tais Vilniečiais ir vienas iš jų sako, o, kokie ten, aš neatsimenu, kaip jis jos pavadino, bet kažkokiu įžeidžiančių žodžiu, kad matai, kokie runkelė, va, žemės kūrmiai, supranti. O jis būdamas jaunu žmogum, aprengtas tuo metu deficitiniais brangiais rūbais, nu, tai jis matėsi, ir aš jo klausiu, sakau, vat e, už kokius pinigus yra nupirkti rūbai va tų kauniečių, kur žemė dirba, gėlės augina, jų vaikai irgi vaikštus tokiais brangiais rūbais. Aš žinau, už kokius pinigus. O sakau, už ką tau nupirko tėvai, iš kur jie gavo pinigų, jeigu jie žemės nedirba Vilniui. Ir atsakymą šiam pasiūliau. Jie galėjo tik sąžinę parduoti, nes daugiau jie neturėjo ko prekiauti ir spekuliuoti. Tas buvo ir prie tarybų valdžios, tas didžia dalimi yra ir dabar. Ir kita istorija dar atsitiko ta, tuo metu. Sumastė Maskva įvesti aukštosiose mokyklose rusų kalba, apskaitai dėstyti aukštoje mokyklai rusų kalba ne lietuvių, o rusų kalba. Toks buvo Taškento konferencija ir jos rezoliucija, kad reiktų paspartinti rusų kalbos. Daly, visus dalykus dėstyti. <coughs> Jie to taip ir nepadarė, bet toks. Ir kita istorija dar atsitiko ta, tuo metu. Sumastė Maskva įvesti aukštosiose mokyklose rusų kalba. Viską tai dėstyti aukštoje mokyklai rusų kalba ne lietuvių, o rusų kalba. Toks buvo Taškento konferencija ir jos rezoliucija, kad reiktų paspartinti rusų kalbos. Daly, visus dalykus dėstyti. <coughs> Jie to toj per nepadarė, bet toks planas buvo. Ir štai ateina vienas mano draugas, e, baigęs lietuvių kalbą. Žinoma, žmogus dabar, bet čia pavardė šiuo atveju neturi reikšmės. Ir jisai, nu, jis piktinasi šituo nutarimu, o aš jam sakau, Aš sakau, gi tu pirmas ir, ir paklusi va šitam nutarimui. Tu pirmas ir išduosi tą lietuvių reikalą. Kaip tai, kaip tu drįsti taip sakyti, jis pasipiktina. Ir aš jam išskleidžiu tokią situaciją. Pas tave auga du sūnus. Ar dukros, nesvarbu. Tu, būdamas inteligentu, norėsi, kad ir tavo vaikai tokie patys būtų. Ir jeigu jiem reikės mokintis rusiškai, Tai ar tu dėl to atsisakysi, atsisakys tavo vaikai šito? Taigi ne. Na ir jis neturėjo ką sakyti, jis turėjo sutikti, kad taip, jo vaikai eis. Ir jeigu reikės mokintis rusiškai, jie mokinsis rusiškai. Taip kaip dabar, jeigu reikėtų mokintis angliškai, mokinsis angliškai. O štai, kaip Dovilė sako, tie dirbantis žemiausius darbus, tuos jodžiausius, jie neturi ką prarasti. Ir jis gali ir, ir apeit vat šitą. Supratat, aš čia, var supraskit mane teis, aš labai slydžią temą čia paėmiau, labai slydžią temą. Aš nei noriu vienus kaip nors išaukštyti, nei kitus pažeminti. Aš tik bandau išskleisti situaciją. Nes yra tokia kategorija žmonių, Lietuvoje apskritai, kiekvienoje visuomenėje. Nu, saliginai pavadinkim jos inteligentais Tai yra ne gydytojai, kurie turi profesiją, ne inžinieriai, kurie turi profesiją. Tai nėra žemdirbėjai, ūkininkai, kurie turi irgi užsiemimą. Tai yra ne verslininkai. Tai yra tokie, tokias įvairiausias humanitarinės specialybės baigė žmonės, kur, kurių užsiemimas yra labai nekonkretus dažnai. Ir iš vienos pusės jie be abejo yra reikalingi visuomenėje, ant jų laikosi daugas bet jie tuo pačiu ir yra ir labai pažeidžiami. Nes jie dažniausiai maitinasi arba iš valdžios rankos, arba iš įvairių užsienio šalių organizacijų, kurios joms duoda irgi vat, vieną ar kitą ten pinigėlį už vieną ar kitą darbą. Tai dažnai būna žmonės, kurie stumia tam tikras ideologinės programas, iš tokių žmonių yra pasirenkama. O, jis neturi pas, o, o tokie žmonės jis neturi pasirinkimą. Jis neturi konkrečios specialybės, neturi konkrečiaus užsiemimo profesijos. Jam reikia valgyti, vaikus auginti. Ir jis labai lengvai yra rekrutuojamas va tokiem darbam. Ir tie šiuolaikiniai kryžiuočiai, apie kuriuos mes kalbėjom su ponė Birutė pradžioje laidos, tai dauguma yra va štai iš tos kategorijos žmonių. Tiesiog reikia turėti omeny tai. Yra dar toks dalykas kaip kūrybinė inteligentija. Čia šiek tiek kitas dalykas. Apskritai, inteligentija, o ypatingai kūrybinė, yra tautos veidas. Per šito žmonės kiekviena tauta yra atpažįstame pasaulyje. Jie yra kaip mūsų reklaminiai tokie klipai, tie žmonės. Nes jeigu tokių žmonių nebūtų, tai ir tautos praktiškai nieks ir nežinotų, kad jinai yra. Tai yra Jie yra be abejo, nu, aš sakau, labai sudėtingas dalykas. Be jų negali apseit, bet iš kitos pusės jie yra ir labai jautrus. Labai jautrus savo sėkmiai. Ir, na, paimkime tokį paprastą dalyką. Dainininkai, tie, kur dainuoja, tokia, na, sakykime, ten roko muziką. Jie pirmieji išduoda savo tautos e, kalbą nes jie nori didesnės auditorijos. Ir kadangi šiandieną angliška auditorija jiems suteikia daugiau kažkokių galimybių uždirbti, populiarumo, visi dainuoja angliškai. Ir čia ne tik lietuvių bėda, abba pato dainavo angliškai. Galybė kitų grupių, ne, ne, Angli, ne Anglijos, dainuoja angliškai. O štai, sakykime, Vaikulė, Latvijos dainininkė – Jinai dainuoja rusiškai, nes jinai ten turi didžiulę auditoriją. Ir, ir Latvijai, tarp kitko, jai dažnai priekaištauja, kad tu kažkaip taip... Nu, yra toks, vienu žodžiu, kažkoks toks šešėlis. Taip, kad viskas yra čia taip sudėtinga, taip sudėtinga su tais talentingai žmonėmis. Iš kitos pusės, per 92 metais tautos pažanga dalyvaudama rinkimuose turėjo savo politinę programą, man teko prisidėti prie jos rašymo, ir aš ten buvau įrašęs, kad valstybės pareiga yra talentų paieška ir jų apsauga. Nes, na, dar sėki sakau, tauta yra gyva savo talentais. Ir aš kada nors papasakosiu apie talentus, kuriuos man teko gyvenime sutikti. Įspūdingų žmonės, Bet štai neatsirado, neatsirado tos rankos, kuri, kuri jiems padėtų. Ir šiandieną jūs net vardų tų žmonių nežinot, nors tai yra nu, įsidėmėtini žmonės savo sugebėjimais. Aš tokių sutikau per gyvenimą, nu, aš žinau, gal nedaugiau dešimties, apie kuriuos galėčiau pasakoti ir kuriuos atsiminsiu visą gyvenimą. Ir toli gražu ne visi jie tapo žinomi ir buvo tie jų talentai panaudoti. Bet dauguma Dėja dauguma tai yra netalentingi, o va štai tie inteligentai dažnai ir nekūrėjai. O jie kalba tautos vardu. Ir, ir gaunasi tokia situacija. Jie valgo iš valdžios delno, o tuo pačiu lyg ir jų pareiga tą valdžią kritikuoti. Tai jie tą valdžią kritikuoja ir tą delną lyg ir muša, bet muša tik tiek, kad neiškristų tas maistas, kur, kuris tame delne jiems yra padėtas. Ir štai dėl to šiandieną ir juvenalinė justicija, ir vat visi šitie estrelos reikalai. Juk kas balsavo už tą estrelą ten Briuselį? Tai vat kaip tik, kaip tik iš tokių tarpų ir balsavo už. Kaip tik iš tokių tarpų. Ir šiaip jau tiesiog aš šiandien ką noriu pasakyti. Tiesiog turėkime omenyje, kad ne kiekvienas gražiai kalbantis, saldžiai, saldžiai labai taip suokiantis, iš tikrųjų nori mums gero. Yra toks posakis, ne mano su, su, sugalvotas, kad rimta veido išraiška dar nėra protų požymis, aš pridėčiau ir sažiningumo požymis. Ir dauguma pasaulio kvailyščių, išdavyščių yra padaroma būtent tokiamis rimtomis veido išraiškomis. O pabaigai šitos dalies, štokią istoriją papasakosiu, kurią aš skaičiau kažkokioj, atrodo man, angliškoj knygoj, daugelį dešimtmečių jau atgal, apie karalių, valstietį ir menininką toks pasakojimas nedidelis. Kiekvieną rudenį Pas valstietį ateina karaliaus pasiuntinys atsimti duoklę. Ir štai vieną rūdienį, kaip visada, ateina tas pasiuntinys paimti duoklę, o derlius neužderėjo, sausra, vaikai verkia ir valstietis sako, klausyk, nu nėra šį kartą iš ko duoti, aš pats neturiu ką valgyti, o kita vertus sako, o kodėl aš tau turiu duoti tą duoklę? Tas karaliaus pasiuntinys sutriko Išgirdęs tokį klausimą, nu sako, taip visada buvo. Nu tai buvo, buvo, bet va dabar aš neturiu. Kodėl aš turiu duoti, paaiškiai? Nežino, ką daryti. Ir tada karaliaus pasiuntinys nueina pas menininką. Ir sako, menininkė, gal tu gali paaiškinti valstiečiui, kur, kodėl jis turi atiduoti duoklės dalį karaliui. O aš tau duosiu nuo to dalį tau nedidelę. Vat štai yra toks pasaulio modelis, dėja jis yra aktualus visais laikais ir tiesiog turėkim omenyje, kai įvairūs saldžiabalsiai mums aiškis, kaip gerai yra tos visos juvenalinės justicijos. Tigonė su Rolandu Paulausku. Gal geriau neklauskim, nes dar ims ir atsakys. Laidos bendras pavadinimas, šita dalis – apie žinias, knygas ir Maskvos agentus. Na, apie knygas šį kartą nebus, nes tiesiog žiūriu netelpami laiką, taigi tik apie žinias ir apie Maskvos agentus šitoj dalyje. Štai ištikimai klausytojai, kaip jinai save pavadina, iškilo klausimas, o iš kokiųgi aš šaltinių gaunu tą visą konspiracinę informaciją ir kokiomis kalbomis svarbiausia. Ir čia ypatingai svarbus žodis pabrėžtas konspiracinė informacija. Be abejo, ten šalia dar stovi samokslo teorijos ir panašus dalykai. Taigi štai bandau atsakyti ištikimai klausytojai. Kalbant apie tas visas samokslo teorijas, na jau mes šnekėjom, at netgi ta Estrelos rezoliucija, tačiau ne teorija, čia yra praktika, čia yra praktika samokslo. <laughs> Suprantat? O jūs vis dar vis dar, taip sakant, kažkokiose svajose skendit. Dabar dėl tos konspiracinės apskritai informacijos. Nežinau, iš kur jūs ištraukėt. Aš jokią konspiracinę informaciją nesinaudoju. Naudojasi informacija, kai yra prieinama absoliučiai visiems. Visiems. Bet yra vienas niuansas. Šiandieną internetas yra pilnas info, kurios atrodo, kad jeigu tai yra tiesa, neturėtų būti. Ir žmonėm kartais atrodo, nu, kad nu, negali žmonės rašyti tokį, taip atvirai. O aš jums paba... Aš irgi savo tą klausimą kėliau prieš keletą metų, galvoju, dieve, nu kaip jie drįsta taip atvirai rašyti. Na, pavyzdžiui, išslaptino ten e, tą patį CŽV kokią nors medžiagą ten po keliasdešimt metų ir paaiškėjo, kad raudonosios brigados, ten, kurios veikė Italijoje prieš e, ten, no, nu, 70 metais pokarėje, svykdavo teroristinius aktus, paaiškėjo atvėrus archyvus, kad tai buvo e, Jungtinių valstybių inspiruotos ir, ir finansuojamos organizacijos. Jos ten kovojo tada su Tarybų sąjunga ir tai buvo toks svetimos vėliavos tas vadinamas toks veiksmas. Nu ir galvoju, nu tai klausykit, tai tokius dalykus parašius turėtų kažkas atsitikti, tai kaip jie tą gali rašyti. Aš nesupratau, o paskui vieną kartą labai viskas paprasta, žiūrėkit, kaip tas viskas išeina. Šiaip jau pasaulio atidžiau domisi, net kad ir naktigonė, klauso, įrašus klauso ar, ar komentarus rašo, labai mažas skaičius žmonių. Iš tų, kurie domisi iš to mažo skaičiaus, tik dalis dar sugeba adekvačiai vertinti ir susigaudyti, ši, ką jie perskaitė, ką išgirdo. Taigi rezultate tai yra toks mažas procentas žmonių, kuri, kuris tuos dalykus visus girdi, mato, kad jie, kai pradeda apie tai kalbėtų, daugumą negirdėjo. Ir savaime atrodo, kad jie yra kažkokie keistuoliai, vat, būtent tokie samokslo teorijų šalnikai, nes daugumą apie tai negirdi. Čia taip galima pasakyti, na, pavyzdžių, kad daltonikų pasaulyje, daltonikai tai tie, kur mato tik tai, nemato spalvų, daltonikų pasaulyje žmogus matantis spalvas, daltonikams atrodys labai įtartinas. Ir iš čia kyla vat, daug šitų problemų su tom samokslo teorijom. O informacija yra visa prieinama. Tik reikia jungti galvą ir, ir, ir, ir žinot, ko tu nori, žinot, ka, kas tave domina, sugebėti atsirinkti ir taip toliau. Dabar apie kalbas. Na, informaciją aš e, gaunu skaitau lenkų, rusų ir anglų kalbomis, bet aš pasakyčiau, kad šiais laikais kalbos faktorius nebėra toks svarbus. Kad atsirado Google'as, kartais tenka net iš labai egzotiškų kalbų, ką nors pabandyti išsiversti ir, ir, ir eina susigaudyti, kas ten parašyta, bent jau pagauti kažkokį tai tokį esmę. Taip kad kalbų faktorius kaip toks šiandien yra gerokai silpnesnis. Ir plus dar yra toks, toks dalykas, bent aš naudoju, yra daidžestai tie vadinami, laikraščių daidžestai, pasaulio laikraščių daidžestai. Yra ir rusų kalbomis, ir lenkų kalbomis įvairiausių, ir anglų kalbomis įvairiausių tų šalių. Ir tu gali labai greitai matyti, apie ką rašo, kas ten yra svarbaus įvairiausiuose pasaulio šalyse. Bet ištikimą klausytoją ypač jaudina inforusų kalba. Ar aš ne per daug gaunu inforusų kalba, jinai pergyvena. Nes jos manimo informacija rusų kalba tai jau a priori yra tendencinga. Atsakau jums ištikimą klausytoją, kad tiek rusų kalba, tiek anglų kalba, tiek ir lietuvių kalba, ir visomis kitomis kalbomis šiandieną jūs galit perskaityti visiškai priešingą pasaulio vaizdą. Net ir, laisvo, net ir laisvojoje bangoje jūs galit girdėti vieną pasaulio vaizdą. Dieną ir kitą pasaulio vaizdą vakare, va štai šitoj naktigonė. Kad ir apie tą pačią Ukrainą va, šiandieną buvo šneka. Ir jūs išgirsit visiškai kitą, kitą vaizdą. Taip, kad nuo kalbos čia niekas nepriklauso jau šiais laikais. Ir nėra tokio komforto. Žinokit, aš netgi norėčiau, kad būtų taip, kad štai yra tokia kalba, kurią informacija – yra pilna, objektyvi ir tu žinai, kad jeigu tu šita kalba kažką skaitai, tai tu gali būti ramus, kad tai yra tikra ir objektyvu. Deja, tokio komforto mes neturim, niekada neturėsim ir be savo galvos čia niekaip neapseis, niekaip neapseis. Jeigu yra žmonių, kurie mano, kad, sakykime, yra tokių, kurie, kad CNN, pavyzdžiui, arba BBC yra labai objektyvus, nu, Aš čia neturiu tiesiog laiko ir noro šį vakarą, bet e, galėčiau jums pateikti konkrečių faktų, net tų pačių BBC žurnalistų pasisakymų, kurie atvirai prisipažįsta, kad jie melavo, pavyzdžiui, Libijos karo atveju. Jie net neslėpė šitą. Ir, ir meluoja Sirijos e, dabar vat, konflikto at, at, atveju. Nepasako visos tiesos kalbėdami apie Ukrainą šiandieną. Taip kaip ir visi kiti, Al Jazeera turi savo tiesos dalį, viena rodo, kitos ne. Rusijos televizijos rodo lygiai taip pat savo, vieną da, rodo, kito nerodo. Taip kad šiandieną nėra tų šventuolių ir tų teisuolių pasaulyje. Ir norint susigaudyti, vėl sakau, be savo galvos pasimesi. Pasimesi, o jeigu nėra tos galvos, tai tada jau iš tikrųjų. Tai pasimesi, kad ir nerasim. Ir dar šiek tiek e, apskritai, kaip mes pasaulyje šiandieną matom. Jeigu tai yra lietuviškas pasaulis, tai mes dar aišku galim paskambinti, pažįstami giminės, važinėjom, suprantam. Čia dar situacija paprastesnė. Bet jeigu šnekam apie pasaulio vaizdą, kad žinot, kas darosi pasaulyje ir, ir tą perktekti, pavyzdžiui, televizijai Lietuvos, mums, tai jinai turi turėti žurnalistus tame pasaulyje, o tai kainuoja milžiniškus pinigus. Lietuva tau šito leist negali, negali leist daugelis pasaulio valstybių. Ir tada pasaulis yra rodomas kaip? Yra kelios pasaulio agentūros, kurios priklauso daug, daugumą jungtinių valstijų žmonėms arba vakarų, tų didžiųjų valstybių. Tai yra nuosavybė. savybė Na, yra dar Al Jazeera, kuri turi savo tokią lokalinę publiką. Dabar rusai sukūrė savo Russia Today, kurie irgi tokia turi jau savo liniją varo. Ir štai mes ką mes galim padaryti. Visos televizijos užsiprenumeruoja kažkurias iš šitų agentūrų, ten ar CNN, ar Reuter, EPN ir panašiai, gauna iš jų vaizdelį ir vakare parodo mums. Ir jeigu mes šnekėsim apie užsienio žinias, tai jūs per, beveik per visas televizijas jūs matot užsienio žinias tuos pačius siužetus. Kitaip sakant, mes pasaulį matom tokį, kokį mums rodo va tos kelios agentūros. Ir to, ko jos neparodys, to mes ir nepamatysim ir net nesužinosim, kad yra. Dabar kalbant apie tą pačią Rusiją, kurią labai jaudina ištikimą klausytoją. Štai Rusijoje yra toks televizijos kanalas Došt, radio kanalas Echo Maskvy. Tai yra atvirai provakarietiški, antiputiniški e, kanalai. Internetiniai erdvėjai, Rusijos internetiniai erdvėjai, liberalių ir provakarietiškų puslapių yra gausybė. Gausybė. Taip, kad e, Jeigu jūs manot, kad viskas, kas yra rusų kalba, tai jau yra būtinai, taip sakant, į, į, išeinantis iš vieno taško, jūs paprasčiausiai klystate. Ir reikia dar turėti omeny, šnekant apskritai apie Rusiją. Rusijos yra dvi, aš jau ne vieną kartą apie tai šnekėjau. Rusijos yra dvi, viena yra provakarietiška, kita yra proimperiška. Ir va šitos dvi Rusijos dalis – šiandieną kovoja tarp savęs, kovoja dėl to, kokiu keliu Rusija eis. Ir beje, šita kova yra atspindima Rusijos televizijos. Priešingai, pavyzdžiui, negu Lietuvos televizijoje, kur, na, kad ir toks žmogus, vat, kuris dabar kalba, į valstybinę televiziją jau nebuvo pakviestas nežinau kiek metų. Nu ir tiek to jau manęs tegu nekviečia, jeigu, sakykim, tas pačias idėjas atstovaujantys žmonės būtų kviečiami bet ten yra neatstovaujami ištisi idėjų plastai mūsų televizijoje. O tuo tarpu Rusijai liberalai su imperialistais plakasi, kaip turi būti. Bet štai kas, kas dar yra, turint omeny Rusijos kontekstą šiandien lietuviškoje internetinėje erdvėje. Yra tokie du poliai to lietuviško internetinėje erdvėje. Vieni yra perdėti rusofobai, Nu, bet atsirado tokie, aš sakyčiau, jau perdyti rusofilai. O dar keišiau, kad atsirado tam tikras e, internetinis plastas, e, gyvenantis tokio tarybų sąjungos tokioj erdvėj, tokios mitologijos tarybų, tarybų sąjungos mitologiniai erdvėj. Ir aš žiūrėdamas į tai, kai jie ten rašo vienas kitam, skaitydamas, aš matau, kad jie Europos mitą šiandien yra pakeitę Tarybų sąjungos mitų. Ir jie ten svarsto apie atsigavimą tos Tarybų sąjungos. Yra ir rusiškam, rusiškam internete šitas be abejo. Bet aš, mėlėjai mano, pirmiausia noriu atkreipti tiesiog jūsų dėmesį, kad Rusija pirmiausia turi išlikti kaip valstybė. Jis šiandieną toli gražu nėra užtikrinta savo ateitimi. Va ten vyksta tas didžiulis susidūrimas to pravakarietiškų ir proimperiškų jėgų. Panašiai, vat, kaip dabar Ukrainoje irgi susiduria tos dvi jėgos, kurio keliu eit. Ir neaišku, kas nugalės. Ir kada jūs vėl peršat žmonėm mitus apie Tarybų sąjungos kažkokį tai atgimimą, tai pirmiausia, net pačios Rusijos ateitis yra neaiški. Iš kitos pusės aš sutinku žmonių, kurie nusivylę mūsų šios dienos gyvenimu, savo sąmoniai dar tebe turi tą, jie, jie atrodo, kad jeigu dabar mes grįžtume atgal kažkaip į kažkokį artimesnį bendravimą su Rusija, kad pas mus grįžtų ir ta tarybų valdžia. Tai, mylėjai mano, Rusijoje tarybų valdžios jau nėra 30 metų. <laughs> Ten nieko nepanašaus nėra. O tie mitai kažkokie, įstrigę dalyje mūsų tautos, jie yra gyvi. Atkreipkite dėmesį, aš čia Visiškai nesvarstau, gerai buvo ten, blogai buvo, geriau, blogiau. Čia visiškai ne apie tai šneka. Aš kalbu, kad tiesiog, na, kaip to žmogaus sąmonė yra mitologizuota ir kaip mes gyvenam mitais, maitinamės mitais. Taip sakant, visada be galvos, visada be galvos. Ir aš žiūrėdamas į kaip kuriuos žmonės, aš tiesiog matau, kad jeigu istorija pasisuktų taip, kad šiandieną vėl tie santykiai su Rusija – pradėtų daryti stampresni, tai aš tiesiog matau, kad tie, kur dabar meldžiasi Briuselį, o taip va tiesiog, kaip sako, nėr per didelės kainos už buvimą Europos Sąjungoje. Tai va tie, va būtent tie, va tie inteligentai tokie, jie pirmieji vėl nubėgs į tą Rusiją ir vėl jos reikės laikyti, kad į tą Rusiją nesulystų ten su visam. Vant yra amžinas tas tarno kompleksas, amžinas, nors atrodo viskas prieinama šiandieną. Nes yra tas internetas ir aš šiek tiek duosiu apžvalgą, tokia kaip ir istorinė savo, kaip aš tą informaciją sėmiausi nuo pat savo vaikystės, sakykim. Tai tarybiniais laikais aš skaitydavau smetoninę literatūrą, smetoninius laikraščius, visokias knygas. Pavyzdžiui, turėjau namuose tvarkaraštį 36 metų visokią ten autobusų ir geležinkelių tvarkaraštį. Ir aš tiesiog atsiversdavau tą vietą, kur buvo parašyta geležinkelių tvarkaraštis, parašyta traukinys Kaunas Paryžius. O, kaip man tas viskas gražiai atrodė. O Lietuvoje buvo tik vienas traukinys, kuris važiuodavo apskritai bet kokių užsienį, vadinasi Leningrad, Berlin ir jis sustodavo Vilniui. Tai buvo visas mūsų kontaktas su vakarais, nors tas Berlinas irgi buvo rytų. O ir aš atsiversdavau tą tvarkaraštį geležinkelį ir fantazuodavau. Kaunas, Paryžius, man tas atrodė tiesiog neįsivaizduojam, kad aš galiu nueiti. O aš gyvenau prie tos geležinkelio stoties Kaune. Ir aš įsivaizduoju, kaip aš galiu nueiti, sėsti ir nuvažiuoti į Paryžių, suprantat. Ir aš tada gaudavau tokios informacijos, kurios, sakykime, kiti klasiokai mano neturėjo ir aš ten visada tuo mėgdavau truputėlį pasi, pasifiguruoti visokiose ten mes, tada būdavo madinga tokie klausimų atsakymų vak, vakarai, tokie tarp klasių varžybas, aš ten visada klausimus galvodavau, mes visada laimėdavom, nes tokius suktus klausimus sugalvodavau. Paskui išmokau lenkų kalbą ir prenumeruodavau, dabar aš kaip visą lenkų spaudą, kokia tik buvo prieinama. Man atneždavo ten paštininkas tiesiog, netilpdavo jokią ten pašto dėžutę. Ir e, kas ten ypatingai mane žavėjo. Na, pavyzdžiui, ten buvo toks savaitraštis kultūra arba politika tokie dideli savaitraščiai, daug lapų. Tai aš tam vienam numerį perskaitydavau daugiau įdomių man straipsnių negu literatūro ir mene lietuviškam per visus metus. Ir aš tada vat, sėmiau tą, tą informaciją iš Lenkų spaudos. Paskui atsirado video, Aš buvau vienas iš pirmųjų Kaune, kuris įsigijo video aparatūrą, nes negalėjau tiesiog pernešti šitos diskriminacijos, kad kažkas žiūri, kažkas žino, kažkas mato. Ir tarp kitko, po kokio pusmečio to video turėjimo, aš savęs paklausiau, o ką aš norėjau pamatyti. Nes aš buvau susifantazavęs kažką, Ir paskui žiūriu, kad ten tai nėra ką žiūrėti. Ir tarp kito paradoksaliai pasirodo, kad daugelio tų firmų, filmų, kurios, kurie mane domino, išskyrus antitarybinius, pasirodo, kad bolševikai buvo jau ir nupirkę juos. Kitaip sakant, man video padėjo gerokai anksčiau išsiblaivyti nuo tam tikrų mitų negu, negu kitiems. Ir į aukščiausią tarybą aš atėjau jau, matyt, dėl to šiek tiek blaivesnis negu dauguma. Paskui satelitinė televizija, aš vėlgi vienas iš pirmųjų, toj pat turėjau tą satelitinę anteną, ten padarė dar Kaune, patys meistriukai. Na ir aš esu, pavyzdžiui, stebėjęs tiesioginę meterį per satelitinę televiziją, kai buvo Miloševičius savo namuose suiminėjimas ir išvežtas į Hagos tą teismą. Aš stebėjau tiesioginį meterį Belgrado bombardavimą, kol tiesiog subombardavo tą televiziją, iš kurios buvo transliuojamas tas viskas. Daug va tokių dalykų, kurie yra visiškai atviri, bet mažai kam įdomus. Na ir aišku, kai atsirado internetas, tada apskritai ribų nebeliko, viskas yra visiems prieinama, informacijos kiekis yra beprotiškai didelis ir paradoksas, kad kuo daugiau informacijos, tuo mažiau žinių ir supratimų. Nes viskam, kaip visada, reikėjo savo galvos, reikia galvoti, reikia sugebėti analizuoti, o tai dėja yra kaip kam per sunku. 2 3 3 3 2 1 2 Vilniuje. Naktigonė su Rolandu Paulausku. Labas vakaras. Klausom Labas jūsų. Vakaras. Klausom jūsų. Čia Povilas iš Kauno. Taip. Truputį nedidelį gal komentarai savo nuomonę norėčiau gal Prašau. pateikti diskusijai. Prašau. Čia dėl to, kur jūs kalbėjote, kodėl vyksta pas mus tai juvenalinė justicija, dabar tos e, editos ar juditos gal... Estrelas, lėtų, estrelas. Estrelas, tos, reiškia, šitie, suprantat, vaikų tvirkinimo metodai, kodėl visą tai vyksta tai aš truputį galvoju taip kad juk kaip žinoma kiekviena valdžia sunku ją pasiekti bet tai taip pat sunku ją ir išlaikyti ilgą laiką lygiai taip pat ir globalistų valdžia dabar faktiškai beveik visą pasaulį jau turi valdžią bet ją reikia išlaikyti dešimtmečiais ir šimtmečiais tam tikslui pirmiausia reikia fragmentuoti visuomenę visų pirmas jis pagal religiją ten sektas sekteles politines partijas grupuotes ir jos turi tarpusavy aršiai kovoti tam kad visą energiją išnaudotų tarpusavio kovai skaldyk ir valdyk sena taktika jo sena taktika ir kad reiškia nekreipt visiškai nekreiptų dėmesį pagrindinį šaltinį tai yra tos valdžios globalistų lygiai dabar ta juvenalinė justicija ir čia dabar tas estrevos tas tam, kad fragmentuoti visuomenę sukursyti kovai tarpusavio didžiuliai. O tada, reiškia, jie jau gali jaustis ramiau. Be to, be šito, reiškia, tikslo dar, reiškia, yra tikslas sukurti homo globalistikus. Mes žinom homo sapiens, žinom jo atmaizdą, atmainą homo sovietikus, bet taip pat yra ir homo globalistikus. Tai žmogus be idėjų, be tautybės, be šaknų, grinai paklūstantis pinigui. Tai jau vėl šitas būdas reiškia, kad atimti žmonių tai, tai reiškia kažkokias tai idėjas, nes žmogus užvarytas idėjas kartais ir gyvybę aukoja. O kam tai, to reikia? Kas tie vat visą tą darantys jūsų manė? Tai, tai tie, kurie turi kapitalą savo rankose. Nu, bet bankai, ir taip turi, ir taip turi. Ką, korporacijos, bet jie turi išlaikytą savo ir šimtmečiams ir turi vykti nuolatinė kova šitų žmonelių tarpe. Jie turi juos skaidyti, o jie turi kovo tarpusavį įnirtusiai. Ir tada jie bus ramus ir galės savo valdžią tęsti šimtmečiams. Taip, kad tos sukūrimas dvi kryptis, sukūrimas homoglobalistikus ir visuomenės fragmentavimas, kur turi vykti nuolatinė kova. Jūs ne... Aš randu priežastys, o čia tame. Jūs nepaminėjot dar vienos ir labai e. svarbios, tai ta, vat, apie kurią ponė Birutė kalbėjo pačioj pradžioje. Tai yra depopulacinis tikslas. A, taip, taip, tai čia tas jų žinoma, tas vadinamas auksinis milijardas tik tai palikta. Mm, dar mažiau, dar Ar, mažiau. Dar mažiau Jungtinė, jūs turbūt žinot, jungtinėse valstijose yra tokios akmeninės plokštės pastatytos, ten yra išrašyti tikslai stovi ten keliasdešimt metų. Ten, ten yra parašyta, kad žmonijai, žmonijai turi gyventi žemėje tik 500 milijonų gyventojų. Nu, panašiai, valdantyrių Bet suprantat, suprantat, aišku, čia ne vieta dabar diskutuoti, čia mes ilgas būtų pokalbis, bet iš tikrųjų tai žmonių skaičiaus perteklius yra reali problema. Taip, žinoma, žinoma. Ir, ir, ir suprantat, tobulėjant technikai, darosi vis daugiau tų nereikalingų žmonių. Taip. Taip, kad čia Nu. Čia irgi ne viskas ne vienareikšmiška. Kitas dalykas, kad e, vienur tų žmonių per daug, o kitur jų per mažai. Nu, Pavyzdžiui, tai... toje pačioje Lietuvoje. Lietuva yra labai retai gyvenama šalis. Jo. Rusija apskritai yra pustušti. Taip, taip. O kitur iš tikrųjų jų yra per daug, darbo jiems taip. nėra. O tokių vat, nu. inteligentiškų darbų nieko neveikiant. Neužtenka pinigų išlaikyti. Taip kad yra čia ir realių problemų. Gerai, Taip, aišku, jo, tai yra dė, bet, problema. Jo, dėkui jums už skambutį. Jo, prašau. Taigi, gal geriau neklauskim, nes dar jums ir atsakys laidos pavadinimas, o šitos dalies pavadinimas, vadinasi, nuo naktigonės ir iš karto prie valdžios lovio. Kodėl taip? Todėl, kad yra komentarų, visą laiką pasigirsta tokia tokia gaidelė. Ar tik ne prieš rinkimus iš šitas laidas daryt pradėjo, supranti. Ir tame skamba lyg kažkoks priekaištas, lyg kažkokia baimė. Ar tik ne prieš rinkimus iš čia? Nu ir aš sakau, taip, prieš rinkimus. Ir ką? O ką, geriau, kad mūsų atstovauja ir mūsų vardų kalba iš krantų išėjus Egipto išdykėlė? Ar ta trijulė? Estrelos draugų, kur Briuselis sėdi. Taip, prieš rinkimus. Kodėl problemos kyla? Apskritai. Jūs turėtumėt klausti, kodėl dar šitas nevyksta, o ne tai, ar tik ne. Visiškai priešingai turėtų būti klausimas net keliamas. Bet, a, labas vakaras. Sveiki. Klausom jūsų. Rolandai, čia vėl tas Antanas, kur na kartą apie ateitį bandė kalbėti. Antanas, nepamenu. Iš Kauno. Iš Kauno, Iš Kauno gerai. E, tai vėl jeigu apie ateitį, tai 15 e, diena bus 13 e, valandą mitingas. Leidimas jau gautas Vilniuje. A, čia yra susiję su parašais. Taip, yra tiesiogiai susiję ir su valdžios loviu taip pat. Tai va, e, yra du sumanimai šito mitingo. Vienas sumanimas yra toksai oficialusis arba startinis, kad apginti tai, kas jau daryta, yra apginti parašus. Dar sėki pakartokim tiksliai, 15 gruodžio? 15 gruodžio, sekmadienį, 13 valandą Vilniuje prie Seimo, prie... Prie Seimo Vilniuje leidimas gautas? Gautas tai vat tai yra sumanymas e, vienas toksai e, ginti tai kas jau daryta ir tie rinkti parašai Suprantama. o kitas sumanymas yra kaip ir alternatyvus e, nieko nereikia ginti todėl kad iki galo yra nežinomas rezultatas vyriausia rinkimų komisija skaičiuoja ir greičiausiai rezultatas bus tik tai 16 dieną o padaryti kitaip paskelbti pasakyti už ką mes esame bet už ką mes esame ne tik tai tuose keturiuose ar keliuose punktuose, kur referendumo tekstas yra e, oficialus, kur nutaikytas į konstitucijos tikslinimus arba keitimus arba papildymus, bet pasakyti iš esmės, už ką mes esame visų įmanomų plotų, ką mes galime suformuluoti šiai minutį. Tai a, bet yra labai svarbu tada, kad a, pirmas dalykas, kad mes tą bandysime padaryti. Antras dalykas, kad klausimas yra dabar, kokios mes publikos laukiame. Iš tikrųjų, vėlgi yra du variantai. Vienas variantas tai kviesti žmonės didelių būrių, o kitas variantas paprasčiausiai pasakyti taip, kad te atvyksta tik tai tie, kurie yra arti, kuriems yra labai įdomu ir karštai įdomu ir svarbu šitas dalykas, kurie turi galimybę ir resursų šitą dalyką daryti, o visi tie, kurie yra pavargę, e, kurie yra daug resursų iš šeimos paėmę, parašų rinkime ar dar kažkur tai, likti ramiai, nesijaudinti, nes jų buvimas ar nebuvimas iš esmės labai smarkiai, mano, čia, čia tik mano požiūrė, labai smarkiai nieko nelemia. Lemia tas dalykas, jeigu mes paimsime ir pasakysime išsamų tekstą, trumpą, drūtą ir aišku, kaip vėliau iškelsime. Lemia šitas dalykas, kad mus išgirstų ir kad mes paimtume ir paskleistume šitą Lietuvos teritoriją visoje. Ir mano supratimu daug svarbiau ne masiškumas, o svarbiau pats faktas. Ir tai, turinys, tai, ir turinys. Šita, taip, faktas ir turi, taip, turinio faktas. Taip. Tai šitą dalyką tiesiog mes ketiname padaryti ir man malonu, kad aš galėjau tą pasakyti. Gerai. Ačiū. Taip ir dėkui Jums. Tęsiamės dalį. Ar tik ne prieš rinkimus aš tas laidas darau, kaip kas irgi jaudinasi. Taigi štai aš čia sakiau, kad taip, taip, prieš rinkimus, be abejo, be abejo. Bet dabar aš rimtai. Žinokit, aš beveik kaip iš pažinties aš jums dabar pasakysiu. Paskutinį kartą rinkimuose dalyvau rimtai 2000 metais. Su amžinatelsi Kaziu Bobeliu dar tada. Ir žinot, per šitą laiką, per šitos 14 metų, noro vis mažiau, vis mažiau yra skambutis. Labas vakaras. Labas vakaras, Alandai, skambina Elona iš Palmės. Elona, nu taip. Taip, e, kaip visą laiką labai intensyviai klausiausi, dalinausi žinia, bet tiesiog e, nusijaukiau, suprunkždama net, kaip čia ką tik e, komentaras buvo, kad ar čia ne tik prieš rinkimų tos laidas ir iškart prisiminiau Vasinauskaitės straipsnį Tai aš tik labai trumpai e, vieną citatą iš jo straipsnio. Jeigu naujų žmonių siekis dalyvauti rinkimuose yra prilyginamas nusikaltimui, Mhm. Tai 10 ar 20 metų sėdintis įvairių lygių valdžios struktūrose jau turi būti vadinami... Recidivistai? Recidivistai. <laughs> tai va, aš tik labai tiek trumpai. Gerai. Tai va, ačiū labai norėjau pasakyti Rolandai ir, ir jo, ir tik pirmin, pirmin, ir ačiū labai jums. Ne, neskubėk, Elona, neskubėk, aš galiu at, ir nuvilti šitoj daly dabar. Na nu, gerai, ja. Nu, sakykit, tai kodėl dar nuvilti. Ja. Gerai, klausom. Kalbam teisingiau. Taigi štai, patų 2000 metų, suprantat, na kaip, aš šneku nuo širdžiai, atvirai kaip niekad. Duonos yra, sviesto yra, Stogas yra. Va, ir signatarais mes negalim būti buvusiais. Ten tai yra viena tokia isterikė Facebook'e, jinai vis šaukia ant manęs, jis buvęs, jis buvęs, jis buvęs, neklausykit jo, jis buvęs. Nebūna signatarai buvę. Nebūna. Bet suprantat, nu ką dabar, reiškia, vėl eiti į tą politinio teatro artistų trupę, šokinėti mojuot rankom ir šaukti, išrinkit mane, išrinkit mane. Vadot, kažkaip jau, nežinau, ir su amžiumi, ir su, su, su kažkokiu supratimu, net truputį gėda darosi. Dalyvauti va tame visame cirke, bet yra rimtesnė dar priežastis. Su metais ir apskritai, kaupiant žinias, ateina supratimas, kad viskas yra su žmonėmis, su žmonių valdymu, su valstybe, su viso, yra žymiai sunkiau, negu tau atrodė, kai tau buvo 30 metų. Tu pradedi gerokai viską giliau suprasti. Tai aš jums duosiu tokį pavyzdį, kaip arba užduoti rebusą myslę. O žiūrėkit, jūs esat, tarkim, o čia yra reali situacija. Kai e, jinai buvo, jinai buvo susiklošiusi, kai mes e, darėm kas geresnio premjerę laidą ir tuo metu klestėjo bankai ir duodavo milžiniškas palūkanas, nu, ten, pavyzdžiui, 10-15 procentų metinių duodavo. Ir, būdavo, ir buvo visiškai aišku, kad tas procesas ilgai netruks. Ir su premjeru teko svarstyti, ką daryti. Ką daryti? Ar uždaryti šitą kromelį? Ar leisti žmonėm patiem nusvilti? Svedat, ir ką tu nedarysi, tu vis tiek liksi kaltas. O tu žinai, kad žmogui bus blogai. Ir tu paimi ir neleidi tam blogiui atsitikti. Ot, nu, žiūrėkit. Paprašiau, aiškinu. Štai bankas duoda 20 procentų mėnesinių. Žmonės neša ten savo pinigus, O aš žinau, kad tai yra sukčiai ir jie bankrutuos ir tuos visus žmonių pinigus nusineš su savim. Aš, sakykime, būdamas nu, valdžio žmogus, turintis e, galimybę, aš galiu šitą banką pridaryti. Tada ateina pas mane tas mogelis indėlininkas ir sako, kodėl tu tai padarai, kodėl tu neleidi man uždirbti tos 20 procentų mėnesinių. Aš jam aiškinu, kad čia rizika, tu praloši. O jis man sako, o čia yra mano rizika. Kodėl tu kišies į mano gyvenimą? Aš noriu ir rizikuoju. Ir ką jūs jam atsakysit? Jis turi teisę šitą ar neturi? Ir mes ką tada darydavom su premjeru Šleževičiu? Na, mes dažnoj laidoje sakydavom žmonėm, kad čia jums bus blogai, jūs ten nedėkit tų pinigų, bet jie neklausė. Paskui nusvilo. Ir vis tiek visi kaltina valdžią, kodėl jūs leido šitam procesu atsitikti. Ir iškyla klausimas, ar turi teisę apskritai žmogus kištis į kitų žmonių gyvenimą, nežinodamas, kad jis tiem žmonėm padeda. Nes visa Tarybų sąjunga buvo pastatyta ant to, kad jinai norėjo žmonėm sukurti geresnį gyvenimą ir tam tikrą prasme atskirosios rytyse buvo jį sukūrusi. Bet žmonės šito, kaip paaiškėjo, nenorėjo, jie nesaugojo šito. Ir tada, kai tu rimtai galvoji apie valdžią, ne taip, kad ten toj valdžioj pasėdėti, pranti kavutę pagert, pinigėlį paimt ir vis. Bet jeigu tu nori nebūti, o padaryti, iškyla labai rimti klausimai. Ir su amžium jie darosi, vat, aš sakau, tu, tu jaunas žmogus, tu net suprasti jo negali. <coughs> Tos problematikos dažnai. Arba žiūrėkit, va dabar euro įvedimas. Aš skaitau straipsnius ir skaitau komentarus. Ir tuose komentaruose jau yra tūkstančiai jau perskaityta man. Aš nerandu praktiškai nei vieno komentaro, kuriame būtų apie va šitos problemos, e, ta problema būtų svarstoma tame kontekste tokiam rimtam valstybiniam. Ką dažniausiai jūs svarstat? Pabranks ar nepabranks prekės įvedus eurą? Kaip kas prisimena, kad yra suvereniteto dalis. O kad tai yra ekonomikos valdymo priemonė valstybei, neprisimena ne tik eiliniai komentatoriai, bet jeigu jūs žiūrit Eltos pokalbius Žalgirio puslapyje Respublikoje, kur penktadienys būna, kiek jau mes darėm tokių pokalbių apie tą eurą, ten ateina tie vadinami ekonomistai ir jie lygiai taip pat negirdi. Jie irgi kalba, apsimoka, neapsimoka ten Kiek čia mes prarandam konvertuodami? Jie nešneka apie valiutos reikšmę savo valstybę ir jos ekonomikai, kaip instrumentui, tik kurio pagalba tu gali valdyti procesus. Tai dabar jūs suprantat, kas, kas išeina. Jūs turi daryti žygius, kažkokius darbus, norėdamas kažkam kažką pakeisti, pagerinti, padėti, ir iš anksto žinai, kad dauguma žmonių šito nesupras, kodėl tu tai darai. O dabar atsidūrė Ukraina toje pačioje situacijoje. Žmonės šaukia, mes norim į Europą, mes norim į Europą. O to asociacijos sutartyje yra parašyta galas jums ukrainiečiai. Ten taip yra parašyta. Jeigu viską susumuot, kas yra toj sutartį, galas jums ukrainiečiai. O jie šaukia ir sako, mes norim į tą galą, norim. Ir ką dabar valdžiai daryti? Ir suprantat, kai visą šitą pradedi suvokti, oi nedidelis noras, oi nedidelis noras. O iš kitos pusės stebiesi drąsa tų seimūnų, kurie taip lengvai sprendžia va tokius reikalus, žalio supratimą neturėdami, ką jie daro. Tiesiog stebiesi jais. Bet, bet, bet, bet. O apie bet pašnekėsim po to, kai Paklausysim, ką sako žmogus. Labas vakaras. Labas vakaras. Taip, iš kurius, kas, vardas? O, Vytautas. Vytautas iš Kauno radiją, tik užsukit, aš gerai. Jo, užsukau, ar dabar gerai? Taip, klausau jūsų. Jo, Rolandai, norėjau paklausti, kaip tau atrodo? Čia va dabar kalbėjote apie Astrailą, aš pirmą kartą, tarp kitką, klausau jūsų laidą ir žiūriu, kad labai aktualu. Nustenkimės. Jūs žmogus besidomintis, sakykit, man čia nėra vien moralinė ir vertybinė krizė dabar. Dabar krizė ištikusi visas rytis. Pavyzdžiui, zoologija, ne? viskas pastatyta ant molinio kojų. Fizika, lygiai taip pat. Mediciną mes jau net nešnekėjome. Nu, apie fiziką aš neturiu ką pasakyti, aš čia nieko nesusigaudau. Ne, nu, bet yra... Medicina nesenai savo mamą iš ligoninės atsivežiau namo, siaubas kažkoks. Ne, mes žinome, kas yra skiepai, mes žinome vėžio profilaktika ir kokie tai yra pinigai sukasi. Ir per, per šimtą metų mes negalime įsiaiškinti, kas vėžį sukelia. Nu, nejuokinkite. Nu, naivu, ar ne? Krizė ištikusi visas rytis, istoriją imkime. Nu, mes aiškiname, kad Egipto piramidės pastatė vergų <laughs> armiją. Nu, čia vėlgi, nu, Ir čia visur, visur kokią sritį beimti. Oi, padarysim kada nors laidą apie istoriją, aš jūs pajuokinsiu va šitais ir, pavyzdžiais. Oi, čia, pajuokinsiu. Čia yra tik, man atrodo, čia tas Estrela ir visi kiti tik epizodas visos tos grandinės. Ne, nu matot, Estrela keičia tas tokias, nu jau pamatinės vertybės žmonių. Aš sutinku, tai yra baisu. Nes vienas dalykas, kaip ten su ta istorija buvo, tai, tai nėra taip jau aktualu mums šiandieną. Tai yra daugiau... Ne, ne, aš tik tai norėjau pasakyti, kad čia krizė ne vienoj srity, ne vertybiniai, ne moraliniai kažkokioj. Tai, bet, bet tai žiūrėkit, tai, pons Vytautai, jo, pons Vytautai, o ar jūs drįstumėt pasakyti, kad šitas laikotarpis yra kuo nors jau unikalus va tuo požiūriu ne, nuo kitų? Ne, ne, jokių būdų ne. Aš tai ne. sakyčiau, kad žmogus visą gyvenimą kovoja su savo ir kitų kvailumu. Ne, tai taip, bet dabar matote, atidengia viskas. Dabar nu, gal mes geriau matom, nes informacijos, jinai yra arčiau. Taip, taip. Taip, ir kaip jūs sakėte, jeigu nori, juos gali rasti visapusiškai, išsamios. Be abejo. Niekas nieko neslepia šiais laikais. Taip, taip, taip. O tas mane labiausiai stebina. Viskas yra atvirai parašyta, žmonės to negirdi ir nemato žmonės ir girdi, ir mato, bet netiki. Netiki. Nu, vieni net, o kiti bijo pamatyti, žinokit, nes tada griūna daugeliu į tas toks susikurtas jaukus pasaulėlis, kad ir netikras, bet jaukus. Jo, saugus, tu esi kažkaip jo, nesakykit, nepasakokit, nepasakokit. Vieną kartą aš turėjau, daug, kai televizijoje dirbau su viena tokia muzikantė, mes ilgai diskutavom, ir jinai galų gale pasakė man tokį sakinį, žinai, sako, gal turi teisus, bet man tavo teisybės nereikia, man mano pasakos yra brangesnės. Nu gerai sakau. Iliuzijos, jo, roš. Gerai sakau, sutinku, daugiau tau nieko nesakysiu, gerkim kavą ramiai. Bet jo, toks labai... yra žmogus, pons Vytautai, toks yra žmogus. Tas tiesa, tas tiesa. Žmogus kvailumai ribų nėra. Taip, ir čiagi, nu, kaip tai, ne mes tą žmogų kūrėm, tas, kas kūrėm, matyti jam taip reikėjo. Bet aš, aš, aš keliu savo tokį klausimą – O kodėl kūrėjas būtent tokį žmogų sukūrė? Jis netokį sukūrė, o kodėl, Gerolandai? Jis sukūrė tobulą žmogų. Nu, ką reiškia tobulą? Mes į, nu, į, į ką remsimės, į krikščionybę. Nu, ne, ne, ne, ne, čia neatsirenkim prie konkrečios religijos apskritai, jeigu priimsim, kad tai kaž, kažkas tą pasaulį kūrė, ar ne? Atsiprašau, Orlandai, aš tai pertraukiu tave. Žmogus sukurtas tobulas, ar ne? Nu, nesakyčiau. Kuriejas štai turi problemą. Nu, ką reiškia tobulas? Ką reiškia tobulas? Žmogus yra kupinas ir aukšto ir žemą. Ne, imkime taip, žmogus buvo sukurtas pagal Dievo atvaizdą ir pavydalą, ar ne? Bent tai čia yra tik viena versija pagal vieną knygą. Taip be abejo, bet nu, tai vis tiek kažką reikia remtis, negali ten kažkaip tai balansuoti, šokinėti nuo vieną ant kitą. Nu, vat, Na, čia didelė diskusija po atsvito, tai mes iki ryto nebaigsim. Jeigu, ja. jeigu Na, laidos tai, tema, ką nors taip, dar turit pasakyti. Nu, noriu tik tai pasveikinti. Aš sakau, šiandien pirmą kartą įsijungiau. 17 ir... laida jau. Nu va, o man sakau tiesiog... Visos yra, visos yra internete, kaip ir viskas. Ja, vienu žodžiu ką, sėkmės. Gerai. Dėkui jums. Yes, ir sėkmės. Dėkui. Dėkui. Dėkui. O štai mes tęsim dabar nuo to bet, nuo to bet. Aš tenai manavau, čia pirmoji dalis, kaip aš čia to nenoriu, kaip aš čia viską suprantu, kaip sudėtinga, bet žmogus gyvas ne vien dešra ir ne to stogo ir duona susviestu. Žmogus gyvas prasmėmis, gyvas nori, e, norėjimu turėti tas prasmes, gyventi tarp tų prasmių. Plius yra charakteris, yra prigimtis ir svarbiausia yra noras būti naudingu. Daugelis žmonių turi norą būti naudingu kitiems. Ypatingai, kai tau jau nebereikia kovoti už duonos kasnį. Na, kaip sako, penketą kostiumų tu nenešiosi, 17 šnicelių iškart nevalgysi ir kas tada – ir prasmė tarnauti kitiems, būti naudingų visuomeniai. Gal, <laughs> galbūt kažkam tas atrodo keista. Bet tai yra irgi žmogaus prigimtinis poreikis, ypatingai jeigu tą, tą, tą gali daryti. Ir štai to pasikoje atsirado Eltos pokalbiai Žalgirėje Respublikoje. Ir, ir va taip atrodo, vieną po kito pokalbis po pokalbį ir jau to išvesim penketą metų. Taip atsirado naktigonė. Be pinigų. Visą tai yra daroma be pinigų. Nei žalgerį, nei naktigonė. Čia pinigai iš viso nefigūruoja. Ir kaip tik jie ir suteikia laisvę galbūt. Ką gali daryti? Ir štai to pasikoje atsirado Eltos pokalbiai Žalgirėje Respublikoje. Ir, ir va taip atrodo vieną po kito pokalbis po pokalbį ir jau tuo švesim penketą metų. Taip atsirado naktigonė. Be pinigų. Visą tai yra daroma be pinigų. Nei žalgerį, nei naktigonė. Čia pinigai iš viso nefigūruoja. Ir kaip tik jie ir suteikia laisvę galbūt kalbėti taip, kaip mes čia kalbame su jumis. Nes aš esu priklausomas tik nuo e, laisvosios bangos vadovybės ir jos savininkų. Jie aišku, bet kada gali uždaryti šitą laidą. Tokie, tokios yra šiandieną taisyklės – pasaulyje kapitalistiniam, bet bent jau aš nepriklausau nuo pinigų ir va ta prasme aš esu laisvas. Ir tas naktigonės sumanimas buvo paprastas. A, neverskim žmogų laukti. Labas vakaras. Labas vakaras. Vardas iš kur? E, Karolis iš Vilniaus. Taip, klausau jūs, Karolį. Norėjau pasisakyti, mano nuomonė, tai iš tikrųjų jūsų laidą tai pirmą kartą <laughs> klausau. O, matot, kas labai... šiandien visi pirmą kartą klauso? jo tai aš bent jau asmeniškai tai būtent dėl tos estrelos rezoliucijos tiesiog pradėjau sekti tuos įvykius visus ir vat kažkaip tai viskas susivedė į jūsų laidą ir klausau ją šiandien ir visiškai jums pritariu iš tikrųjų. Ir globalių mastų, kaip jūs sako, tai sutinku, kad žmonė galbūt ir yra pasmerkta ten kažkada sunykt ir pati save sunaikint. Bet tiesiog šiai dienai tai mes mes visi, ypatingai turintys vaikus, turėtume suprasti, kad tai jau yra ne pasaulinis mastas, o kiekvieno iš mūsų asmeninis. Be abejo, be abejo. Kiekvieno jau yra, ant kiekvieno durų slenkščio jau stovi priešas iš esmės. Taip, ir aš manau, kad... Daug... Žinot, man dabar atėjo mintis į galvą, net jeigu mes priimsim, kad tų žmonių yra per daug, tai šitą problemą galima spręsti visiškai kitaip, nežalojant mus. Aš lygiai tą patį šiandien galvoju. O dabargi, suprantat, nu tarkim, kad iš tikrai, nu yra, sakykime, kiniečiai sprendžia tą problemą, pas juos apskritai jau senai yra per daug žmonių. Bet kam reikia žalot žmogų kaip tokį? Kam reikia žalot vaikus? Kam reikia žalot santykius tarp vyrų ir moterų? Kam o šitą daryti? Nu, tai čia tiesiog yra, aš nežinau, ar čia būtent, vat, galbūt tai yra pagrindinis argumentas, kodėl ne visiškai teisinga ta teorija, kad tai yra dėl žmonių skaičiaus tai yra kažkas... Tai Žinot, vat aš dabar ir pats suabėjau, iš tikrųjų, gal dar yra ir kitos priežastys, kurių mes ir ne, nežinom. Nes tas skaičius žmonių gali tiesiog nekisto, tos visokios mutacijos išsigimimai ir, ir tas visiškas toksai degradavimas, tai tiesiog žmonių dėl to gali nepamažėti, bet tiesiog jų pasidaryti daug ir labai labai blogos kokybės. Apie ką aš neka, apie ką aš neka. Tai va, tai aš dar norėčiau ką pasakyti, kad tie, kas klausosi ir seka tos įvykius, tai norėčiau paraginti iš tikrųjų visais jiem suprantamais būdais. Aš suprantu, kad netgi mano rate daugelis žmonių, iš tikrųjų iš draugų tarp ir pažįstamų, bijo, bijo tos viešumos, ta prasme, ir kas, kas keiščiausia, tai bijo būtent būti, palaik, bijo būti palaikyti homofobais. Taip jau yra įkalta mums, įkalta jau. Jo, čia yra absurdas visiškas, tiesiog, kadangi nu, mums bando primesti tas teisės, kažkokias tai supratimą, kurios visiškai mums yra ne, nepriimtinas, bet mes netgi bijom pasisakyti dėl to. Ir labai gaila, kad daug kas bijo, bet aš paraginčiau juos nebijot, netilėt ir kaip kas supranta, neskau, kad... Ja. Visada priminkit jums, kad čia lietuviai ne vieni. Čia yra visos Europos kova. Tai va, tai va, tai ir aš iš tikrųjų pastebėjau, kad yra ir Europoje, yra iš tikrųjų. Ir vis daugiau. Stengiasi jo ir būrėsi ir aš manau, kad tai galbūt, jeigu visi mes susitelksim, vienysimės, nesidėsim, nelauksim, kol pas mus ateis tas visas blogis, o tiesiog prieš jį stosime kovą, tai aš manau, kad mes, mūsų kol kas tikrai yra daugiau. Oi, kad mūsų daugiau to abejonių nėra. Čia primeta mažuma ir tokia labai jau menka mažuma primeta mums. Tai čia net nėra jokių abejonių, kad, čia, kad mes esam ir, ir dideliai, daug, konstituciniai daugumojami. Gerai, dėkui Jums, Karolė. Ačiū Jums, ačiū. Dėkui. Taigi štai apie naktigonę. Kadangi jinai kelia čia šiek tiek bangų, kaip kam, ar čia ne prieš rinkimus mes šitą naktigonį darom, tai sakaugi, naktigonės sumanimas buvo labai paprastas – pasidalinti mintimis, išgirsti jūsų mintis. Na, iš to galbūt e, klostytųsi kažkoks bendras prasmių laukas, bent jau daliai žmonių. Tas laukas yra reikalingas tam, kad būtų galima ramiau, jaukiau ir drąsiau jaustis. Ir vat apie tai, ką Karolis kalbėjo. Mes randam vienas kitą. Bet sumanimas, žiūriu, išeina už naktigonės rėmų. Šeina jis. Ir, ir, ir gana neplanuotai, sakyčiau. Štai ir apklausa atsirado čia dėkui Petrui iš Klaipėdos. O dabar jau tas pats Petras iš Klaipėdos sukūrė ir forumą, kuriame galima diskutuoti jau į, į, įvairiausiomis temomis. Formas vadinasi prie laužo taškas e formas LT. Dar sėki dėkui Petrui. Klausom. E, labas vakaras, Rolandai. Labas. Nu, noriu dar kartą pasidžiaugti, <laughs> kuo daugiau klausau jūsų laidų, čia Viktoras iš Kauno. A, Viktoras iš Kauno, mes jau su jumis esam kalbėję. Tai. Taip, taip. Tai va, noriu iš tikrųjų pasidžiaugti labai jūsų laidom ir noriu pasakyti, jūs iš tikrųjų daro gyvenimą, nu, daug smagesnį. Nu, žinai, kad yra ir gerų, ir blogų dalykų. Aš netgi pasakyčiau, net jeigu gyvenimas ir nėra labai geras, Tai bet gyventi vis tiek yra labai gerai. Ir tai jisai galėtų būti dar blogesnis. Vis tiek gyventi yra labai gerai. O kada... Įdomu tai, bent jau. Jo, įdomu ir yra, nu, gera gyventi yra iš tikrųjų, džiugu gyventi. E, ir, ir, ir, ir tarp kitko, vat visi tie perversmai, kur dabar vyksta pasaulyje, nu, tai jie irgi tam tikrą prasme prideda ir įdomumo ir, mm, taip, ir kova taip, taip, atsiranda ir, ir... O mes, suprantat, aš, aš tokią mintį savo dažnai rutulioju, kad žmogus turi potenciją patirti jausmų kažkokią gamą, ar ne? Taip. Tai jis ir patirs tuos jausmus. Ir va tai, kas vyksta šiandieną Maidane Ukrainoje, aš kartais pagalvoju, kad jie nori, nori patirti va tą jausmą to dalyvavimo, tos revoliucijos ir jiem nusišvilpti rezultatai. Jie nori jausmo šitą. Būtent. Jausmas, va tas gyvenimas. Taip kaip mes sąjudyje irgi negalvojom, kuo visą tai baigsis, iš kur gausim elektrą, iš kur gausim anglis. Mes norėjom revoliucijos. Kaip nors išėjęs. Ką, e, kaip jo, mes norėjom patirti tą jausmą. Ir kai kažkas čia mane kaltina, kad aš šiek tiek, reiškia, su, su pagražinu sąjūdį, o, anaip tol ne, anaip tol ne, bet sąjūdis... O jausmas buvo jėginis. Būtent buvo jausmas, dar, taip. Dar ir dabar, kada kalbi su užsieniečiais, jie praktiškai niekas nežino apie tą. Apie ką, sąjūdį... tai, tai o tie, kurie patyrė, jie neš per gyvenimą va šitą jausmą. Būtent. Ir, ir sakau, ir aš noriu... Ir visiškai nesvarbus rezultatai, po to jau iš, išeina. Nu, rezultatai būna... Mes paskui... Būna, nu. ta, ne, tai taip mes dabar verkiam, ne to mes tikėjomės ir taip toliau. Bet žiūrėkit, kartais susitinki žmonės, sakykime, dėl reikalų, ar ne? Ir pasirodo, kad jis buvęs ten sąjudėtis. Ir jam ir tie reikalai šiandien nesvarbus. Jis apie to sąjūdžio reikalus anuos kalbės. Nes nieko įdomesnio jam gyvenime pasirodo nebeatsitiko. Yeah. Nu, aš noriu pasakyti, mano gyvenime vis atsitinka. Nes... Ne, tai kalbos nėra, yra žmonių, be abejo, yra žmonių, bet yra žmonių, kuriems vat tie įvykiai ir buvo jų tokio dalyvavimo kažkokiose istorinės apogėjus. apogėjus, taip. Tai va, tai noriu, šiandien tai nieko labai protingo jums nenoriu pasakyti, noriu tik taip padėkot, kad jūs čia varote tą savo naktigonę ir iš tikrųjų jūs darote gyvenimą, nu, malonesnį jausmingesnį kaip sakant labiau vežantį ir net neaišku kokie tie rezultatai bus nes apie juos niekas per daug ne. nežino aišku ir jokių ir nekeliam tai va kaip nu kaip sakau va tobulas dalykas yra muzikai jie paima pavirpina orą, vat, filharmonija, aš labai mėgstu eiti filharmoniją, mhm. pavirpina orą, nu nieko daugiau, Taip. oro virpesiai sumoki irgi taip minimaliai čia sumoki mūsų filharmonijai, o kaifas didžiulis. Bet nieko nepriteršia, nieko nepridirba, suprantat, išeina. Pabuvo gera ir vėl visi, nu, suprantat, nu, tobulą. <laughs> Nu, čia su jumis, aš manau, daug kas nesutiktų, yra žmonių, kurie piktinasi ir, ir tomis mintimis, kurios išsakoma šitoj laidoje. Aš jau esu, aš sakiau, aš sakau tobulai sielai nebūtinas darbas tobulai sielai kūryba reikalinga tai ant manęs labai daug kas pyksta gerai dėkui jums tai- už gerus žodžius tai sveikinu ir džiaugiuosi ir toliau laukiu laidų iki dėkui taigi štai kalbant apie tuos ar tik ne prieš rinkimus mes šitas naktygonės darom na tai va čia kaip jums pasakyti Kada vat viskas taip darosi, kai girdi va tokius žodžius, kaip ir iš pono Viktorio, žinote, čia kaip senam medžiotojui medžioklės ragas, taiga išgirsti, ir žiūrėk, nesusivaldysi ir gal imsi šautų ir vėlaisi į tą politinę kovą. Tai tas ragas vilioja girdint va tos dalykus. Bet dar šiek tiek apie forumą tą, kuris atsirado dėka Petro iš Klaipėdas. Ten iškilo klausimas, kaip dabar elgtis tam forume ir banginis okeano burbulas pasiūlė susitikti, apsikeisti ten slaptą informaciją ir paskui jau bendrauti forume ten jau užslaptintai. Egi Smail iš jo šiek tiek pasišaipė, o aš irgi pasišaipysiu, na banginio okeano burbulė. Banginis ir tikitės pasislėpti. Prandandu čia taip. O šiaip jau, nu, kada Merkel sugeba pasiklausyti, tai dabar slėptis čia mums, tame forume, Bet o ką mes, ką mes turim slėpti, aš nežinau, aš tai neturiu ką slėpti. Kitas dalykas, kad jūsų mintis štai susibėgt, susibėgt, pažiūrėti vieniem į, akis, vieniem į kitų akis, čia mintis visiškai svarstytina. Tuo labiau, kad yra ir parašų rinkikai dabar jau, ir juonalinės justicijos žmo, ir skalūnai. Kitaip sakant, nabręsta toks reikalas, kada nors susijungti, susitikti visiems, kad neįsiskirstytume. Kad neįsiskirstytume. Jau kaip kur girdėjau idėją keliant, o gal naktigonės klubus, pavyzdžiui, kurti Lietuvos miestuose. Ir ten galima atvažiuoti, padiskutuoti nedideliuose burelius. Kitaip sakant, jeigu pavyktų burtis apie idėjas, vat apie idėjas burtis, apie tą klausimyną, kuris čia yra. Nu, žinot, aš girdėdamas tokį medžioklės rago šauksmą, žiūrėkit, ir neištverčiau ir neištverčiau. Nu ir pagazdinkim tuos. Seimo rinkimai dar toli, laiko yra. Ir ką, jeigu galim būti naudingi ir stovėsim šalia vienas kito, o kodėl ne? O kodėl ne? Bet čia yra taip savo, taip savo. Aišku, tokia džiugaus, kad pirmin, pirmin, tai nėra. Bet kai esi, kad, kada jauti, kad esi reikalingas – tai žinokit, sunku atsilaikyti prieš tą medžioklės ragą. Oi, sunku. Naktigonė su Rolandu Paulausku. Paskutinė dalis apie keturias lietuvių tautas, bet prieš tai noriu pasakyti tokią informaciją. Kita pirmadienį bus paskutinė naktigonė prieš žiemos atostogas. Taip, kad e, aš nežinau dar, kokia ta naktigonė bus. Jinai galėtų būti, pavyzdžiui, tokia. Jeigu bus įdomus jūsų klausimai, tai galėtų būti sudaryta vien tik iš jūsų klausimų, jeigu tokie bus ir jie bus pakankamai įdomus. Tai tada laida būtų tiesiog pokalbis su jumis, atsakymai, galbūt net jūs paskambint galėtumėt tie, kur klausimus užduosit, papildyt, padiskutuot. Mes sutarėm su Laisvosios bangos vadovybė, kad atostogų metu bus leidžiami įrašai, bus kartojamos buvusios laidos ir grįšim į eterį kažkur jau į originalias laidas apie vasario mėnesio pradžią matyt. O dabar paskutinė dalis apie keturias lietuvių tautas. Tiesiog tęsim pokalbį, kurį pradėjom buvusiai naktigoniai. Štai ką rašo Ome. Kas galėtų visas keturias tautas suvienyti? Gal karas, gal kataklizmai? Reiktų ideologijos, reiktų prasmių lauko. Ir mokykloje visą tai dėstyti. Na, be jokios abejonės, Ome, Kalbos nėra, kad taip reikėtų, bet kad šitai gyvendinti reikia turėti valdžią. Valdžia turi turėti ilgalaikę strategiją, turi suprast, kad jai šito reikia, dabar nieko to nėra dėja. Herkus Monte klausė, o kuriai grupiai priskirti Vilių Bražėną? Žinomas toks istorikas, tokių įdomių knygų apie pasaulio sąrangą autorius – miręs jau. Na, jisai gimė smetoniniais laikais ir aš jį vadinčiau, čia aš atsakau Herkui Montį, Švilių Bražieną vadinčiau smetoniniu lietuviu. O tie, kurie gyveno ir tada, ir tada, tai būtų pereinamieji iš smetoninių į tarybinius. Tiesiog tų smetoninių lietuvių jau nebėra, pereinamųjų irgi yra labai mažai, tai aš tiesiog apie juos ir nešnekėjau, kadangi tai yra labai jau na, jau nebedaug tų žmonių liko. O tarp kitko, man teko dar pažinti kaunetų smetoninių lietuvių ir net carinių lietuvių. Ir Herkus Monti toliau klausė, o kas yra tas Lietuvos patriotas? Citatos pabaiga. Taigi štai Herkau Monti, aš matyt, nemokėjau paaiškinti Ką aš turiu menį, kalbėdamas apie tas keturias tautas? Čia apie patriotizmą apskritai šnekos nėra. Visiškai. Čia yra šneka apie tam tikrų visuomenės grupių bendrus ir sąmonės tam tikrus reiškinius, ir pasamonės reiškinius. Jie gali būti ir geri, ir blogi, ir toj grupėje yra ir gerų, ir blogų žmonių, ir protingų, ir ne Čia, čia yra visai ne, ne apie patriotizmą ir ne apie tai, kas yra geras, o kas yra blogas. Na, pavyzdžiui, sakykime, tam tarybiniam lietuviui posakis – Вчера раки по пять, но большие, а сегодня по три, но маленькие. Jam sako. Ir jisai gali tas, kuris moka samprotautis, visą romaną gali parašyti atsispirdamas nuo šito sakinio. O štai naujajam lietuviui, net ir mokančiam rusų kalbą, jis nesupras, apie ką čia kalba. Jam nieko nesako. Ir čia visiškai nesusiję nei su rusų kalba, nei su tarybų. Čia yra tiesiog vat, skirtingi gyvenimai, skirtingam laikotarpį, skirtingoj kultūroj. Jie suformuoja tam tikrus bendrus bruožus toj grupiai žmonių. O ta grupė žmonių yra pati įvairiausia, kokį tik tu nori. Pavyzdžiui, tas tarybinis lietuvis visada žiūrės kreivai į privačią nuosavybę. Visada, aš jau čia šitoj laidoje kalbėjau, nes kartais tame pačiame name dar gyvena tas, kuriam nieks nepasikeitė ir tam, kuriam viskas pasikeitė. Ir iš šiandieną važinėja ten su kokiu bentliu. Ir e, toj bendroj kolektyviniai sąmoniai ta privati nuosavybė yra neligitimi. Tas pats yra moralės klausimai, kultūriniai horizontai, filmai. Ir vėlgi čia ne, ne tai, kad vieni filmai geri ar kiti blogi, tiesiog jie yra kitokie, kitaip suprantami ir viena visuomenės grupė žiūri tos filmus. <coughs> Atsiprašau. Ten nesvarbu, piktinasi ar pritarė, bet jinai supranta, apie ką šneka. O kita visuomenės grupė tame filme to net nemato, dėl ko ten tie piktinasi. Štai apie ką šneku. Štai Arnoldas dar kaip e, rašo apie tas keturias tautas. Jis iš 90-ųjų kartos ir jis sako, mano kartoje daug naivuolių, o argi homo sovietikus, kurie teigia, kad prie Ruso buvo geriau, naivuoliais negalima pavadinti? Citatos pabaiga. Ir tai žiūrėkit, Arnoldai, vat vėl jūs, supratat, kaip jūs pavadinat ištisą kartą tuo vardu homo sovietikus, o šitas vardas turi aiškiai negatyvų atspalvį. Tai dabar jūs man pasakykite, aš esu tos kartos atstovas. Kuo aš esu blogesnis už jūs? Kad jūs mane vadinat va tokiu vardu ir mano kartą? Ką, ta visa karta yra kažkuo nusikaltusi? O yra primesta klišė, Čia, čia būtų galima labai greit paaiškit, kodėl tas buvo padaryta. Čia yra tam tikros ideologinės kovos rezultatas, kodėl va šitą yra padaryta. Kodėl vieni sako Sovietų sąjunga, o kiti Tarybų sąjunga. Tai savo metu e, vienas politinis veikėjas pradėjo va, šitą takoskirą brėžti. Ir jis pabrėžtinai sakydavo Sovietų sąjungą ir žiūrėdavo, kurie klauso jo, kurie taip pat kartoja, o kurie ne. Tie, kurie ne, reiškia jau ne su juo. Toks markeris buvo. O kodėl mes sakom Sovietų sąjungą, tai sakykim Sovietų sojuzas, jeigu jo verčiam, tai verskim abudu žodžius. Arba nei vienu, arba abudu. Ir visiškai nepriklausomai nuo mano požiūrio į, ta, į Tarybų sąjungą, aš jos niekada nevadinsiu Sovietų sąjungą. Nes aš gyvenau Tarybų sąjungai. O šitą Sovietų sąjungą man primetė neaišku žmonės neiškiais tikslais. O paskui dar ir šitą homo sovietikus. Ir dėl to, bet jūs dar kokį darot, kokį jūs, e, gal pats to nesuprasdamas. Reiškia, jis prilyginat homo sovietikus, tai jau būtinai naivus. Nes jūs sakot, mano kartoj naivolių, bet juk ir tie homo sovietikus teigia, kad prie rusų buvo geriau. Pirmiausia, Arnoldai, prie to ruso atskiruose segmentuose buvo iš tikrųjų geriau. Ir kiekviena epocha, Kiekviena šalis, kiekviena apskritai formacija ekonominė, jinai turi savo pliusus ir minusus. Ir čia ne šitos laidos tikslas dabar aiškytis geriau, kas blogiau, bet tiesiog niekada nebūna viskas juoda arba viskas balta. Bet aš kada kalbu apie tas keturias tautas, aš sakau, čia apskritai nešneka apie tai, kas geriau, kas blogiau, kada buvo geriau ar blogiau. Čia yra apie patirtį, apie pasamoninius kažkokius tokius klodus, o ir sąmonės lygiai taip pat. Ir e, štai dar apie tą, kad suprastumėt, apie ką aš kalbu. O tas, pavyzdžiui, tarybinis lietuvis toj tarybų sąjungoje jautėsi svarbesnis už visus kitus. Mes buvom labai išdidų, žinokit. Mes atvažiuodavom, kur nors į tą patį Kijevą ir mes jautėmės užsieniečiais. Ir svarbiausia, kad tie, ar ten Rusijoje, ar kur nors tie Ukrai, jie, jie ir mus priimdavo kaip užsieniečius. Ir mes tuo labai naudojomės. Ir tas irgi yra tam tikros jau kolektyvinės sąmonės rezultatas. Taip elgėsi beveik visi tuo metu. Vat apie tos, ir aš nesakau vėl čia, ar tai gerai ar blogai. Aš tiesiog bandau dėlioti va tokius, kaip į skrynę, va tos reiškinius – vienos kartos, vienos tautos, kitos tautos, kokie tie bruožai jos yra, kokie bruožai. Iš kitos pusės, anais laikais žmogus pabuvojęs, pavyzdžiui, tas tarybinis žmogus pabuvojęs Lenkijoje, Kaune, o visi žinojo, jis, o jis Lenkijoje buvo, jis jau buvo toks jau artimas dievams. O jeigu kažkas pabuvojo kur nors toliau, London, ką jūs, tai jau būdavo praktiškai, nu jau dievas, visi žino, o jis Londone buvo. Ir tas mūsų kartai, va šitas, va toks požiūris į pasaulį, jis jau matyti ir, nu aš, neskau, apie, aš nekalbu apie kiekvieną atskirą žmogą, aš kalbu apie tendencijas. Jis jau daugelį žmonių taip ir nebenusitrins, taip ir nebenusitrins. Ir, e, sakykime, tai mūsų kartai vakarai buvo tokia šventė, šventė tokia apskruti pasaka. O štai naujajam lietuviui tai yra kasdienybė. Kasdienybė, nes jis šiandien ten, rytoj ten. Ir vat tai yra visiškai skirtinga pasaulėjauta pasaulio atžvilgių. Štai apie ką aš kalbu. Ir aš vėl siūlau tęs šitą pokalbį ir vat bandyti dėlioti tas skrynelės, tuos bruožus įvairiausiose srityse, tų, tų keturių tautų. Aš jas gal priminsiu jums, kaip aš sakiau. Tai tie, kurie subrendo tarybų sąjungoje, prie tarybų valdžios, tie, kurie truputį ten, truputį čia, tie, kurie jau subrendo po sąjūdžio, tai pasakykim, ir ta ketvirta tauta, tai yra šiandieną e, žmonės, kurie gimsta įvairiausiose pasaulio šalyse, lietuvių šeimose arba, nu, kad ir mišliuose šeimose, bet yra jau Jeigu tos trys tautos, tai jos bet kuriuo atveju augo Lietuvoj. Ir tai yra skirtingos. Tai va ta ketvirta karta, jinai auga jau ne Lietuvoje ir net ne vienoj valstybei. Ir e, tokių žmonių buvo be abejo emigrantai pokario, emigrantai caro laikų, smetonos laikų emigrantai. Jie irgi pagimdė va tokią tą tautą ketvirtą, kuri išaugo jų vaikai jau ne Lietuvo žemė. Dabar Kaukas ką rašo. Svarbu, kad atsirastų pasionarinė grupė žmonių, kurie savo energiją įtakotų kitus. Taip, čia citatos pabaiga, taip, čia Kaukas turi menį Gumiliovą ir jo tą idėją apie pasionarinių žmonės. Gumiliovas iš tokia mintį yra išsakęs, kad jeigu tautoje yra nors tam tikra kritinė masė pasionarių žmonių, kurie yra pasiryžę aukoti savo gerbuvį ir nekelia savo aš virš to, savo, virš to mes, jeigu tokių žmonių yra, jų nereikia daug, bet jų kritinė masė turi būti. Tada tokia tauta yra gyva. Kai tų pasionarijų sumažėja iki tam tikro kažkokio ten jau negero skaičiaus, tauta miršta. Tokia yra idėja. Taip, taip. Reikia tų žmonių. Bet kažkaip žiūrėdamas, kad ir į parašų rinkimo akciją ir į, į kitus dabar vat, visuomeninius reiškinius, aš matau, kad tų pasionarijų Lietuvoje yra dar ir nemažai, nemažai. O štai dabar aš jums paskaitysiu žmogaus, kuris jis nepasirašė jokių vardų, nu, saliginai, galima pasakyti, tas jo E, komentaras vadinasi žydų atsakymas. Tiesiog susiraskit tą komentarą, kur parašyta vat, žydų atsakymas ir yra to žmogaus tekstas. Aš nežinau, ar čia jis pats jį sugalvojo, ar jis nuo kur nors nurašė, bet jis yra tie gražus, man aš jo niekada nebuvau girdėjęs skaitęs. Aš jums jį perskaitysiu šiek tiek sutrumpinta. Iš arklio gali padaryti lenktyninį žirgą, darbinį arklį, cirko artistą, bet arkliškumą iš jo netimsi. Arklys tikras sutverimas, nes negali būti niekuo kitu. Valstietis, gyvendamas su tais tikrais sutverimais, pats tampa tikru žmogumi. Jis gali būti baudžiaunikas, gali būti kolukietis, rekrūtas, gali būti dievdirbys, bet vis viena lieka valstiečiu. Pokaryje gimę užaugo ant žemės. Juos galima pavadinti žemės žmonėmis, tai sunku žmonės. Vėliau kartos augo būtose, virš žemės, tai oro žmonės, jie lengvi. Papūtus permainus kersvėjams juos ir nuputė. Gal sutapimas, bet emigracijos pikas sutapo su tuo, kad subrendo karta, kuri kaimą matė tik kaip kaimo turizmą. Na, o gimusius svetur jau ir lengvai žmonėmis nepavadinsi. Jie jau gal bus besvoriai kosminio vakumo žmonės. Pabaiga. Na, štai yra bandymas aptarti tas keturias tautas. Toks labai gražus, galima čia sutėti, gal ginčytis, bet tiesiog gražus tekstas aš jo negalėjau jums neperskaityti. Bet šito žmogaus komentare yra dar kitas dalykas. Kodėl jis vadina savo komentarą žydų atsakymas? Jis įdeda man nematytą e, žydų dainą. Ir ten yra angliški titrai. Ir kai aš pasižiūrėjau, paklausiau tą dainą ir paskaičiau tuos titrus, o dievai, tai yra lygiai tas pats, ką aš bandžiau sudėlioti tame klausimynė, ar tu pirma lietuvis, ar pirma tas, ar pirma tas. Na tiesiog, nu tiesiog vos nepažodžiu, jie ten tą patį šneka, tai tiesiog primiktinai rekomenduoju. Prašau jų, susiraskit šitą e, žmogaus komentarą, jis vadinasi žydų atsakymas, ir paklausykit tą dainą, o jeigu kas turėsit noro, tai išverskit visą tekstą, o aš savo ruoštų išverčiau tik vieną fragmentą, šiek tiek surimavau ir pritaikiau lietuviams. Ten, aišku, kalba yra apie žydų tautą. O aš pabaigais tai tiesiog tokia improvizacija šitos dainos ir šito teksto e, e, fone. Kai klausiu aš kartais savęs, kas esu, aš savo atsakau, kad truputį gal dzūkas – o kartais žemaitis, šiek tiek gal ir lenkas, galbūt pasaulietiškas, gal religingas. Nesu už kitus aš gingdievė geresnis, bet po velnių nesu ir blogesnis. Tiesiog aš lietuvis ir toks įdomus, tik toks įdomus aš tikiuosi pasauliui. Gesinu laužą, labanakt.